O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا الله سبحانه وتعالى taologa u zotning ulug'ligi va pokligiga xos va mos hamd va sanolar hamda maqtov va olqishlar bo'lsin. Olamlarning sarvari, nabiylarning afzali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal va davomli salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum bizning jumadan jumagacha deb nomlangan dasturimizning muhtaram va muhtarama muhojir va muhojirat tinglovchilari. Assalomu alaykum mujohidu mujohida aziz og'a inilar, muhtarama opa singillar, barchalaringiz dasturimizga xush kelibsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat rivoyat qilgan hadislarida man mata va lam yaghzu va lam yuhaddis bihi nafsuhu mata ala shu'batin min nifaq kimki umrida biron marta g'azotga qatnashmay yoki g'azotni ko'ngliga solmay olamdan o'tsa munofiqlik tarmoqlaridan birida o'libdi dedilar shuningdek man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziyan aw yakhlu ghaziyan fi ahlihi bi khayrin asabahu Allahu bi qari'atin qabla yawmil qiyamati Imom Abu Davud va Imom Ibn Majjalar Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu dan qilingan rivoyatda kimki umrida biror marta ham g'azot qilmagan yoki biror marta ham g'ozini jihozlamagan yoki g'ozining ahli oilasiga yaxshilik bilan qarab qolmasa, Alloh uni qiyomatdan oldin bir qattiq ofat bilan musibatlab qo'yadi dedilar. لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Rasululloh, menga 300 otliq askar bering. Men Rum shaharlariga yurish qilib, ularni itoatingizga keltirishga kafilman. Yahudiylar da'volari Bu sayyohnistlarning aslida kim ekanliklarini Alloh alim zot o'z ilohiy kalomi ila mana bildirib, oshkor qilib qo'yibdi. Sehr va jin haqidagi ma'lumotlar jinlarni qanday toifalardan xabaringiz bor ha bu savol ham juda qiziq savol bo'ldi jinlarni ham turli xil toifalar bor ularni shariat soyasida lekin o'zimizda bo'lgan ilm bilan Allohdan qo'rqib biz ham albatta men ham boshqa birodarlar ham inshaalloh shunga harakat qilamiz va shunga tavsiya qilamiz va shunga buyuramiz ham shu ishga muhojirlar oqimidan Furqon komda kirib ma'ruzalarni eshitib, jumadan jumagacha dasturlarni eshitib, yangiliklarni ko'rib turaydim. Qanday taassurotlar? Shayx Shahid Anvar Avloki rahimahullohning Ibn Asir rahimahulloh bu haqida shunday hazil qiladi. Nomi butun Yevropani dahshatga soladigan Barbarossa, tizza bo'yi kelmaydigan suvda cho'kib bo'ldi. Imron Husayn darsining davomida jihad again and again to liberate the Holy Land. Ha ha, nasroniylar jihad qilgan. Salibiylik yurishlari jihoddan boshqa narsa emas. Qaytar dunyo qissalaridan. Umrimning ko'pini yashab bo'ldi. Endi o'zimni sabrlilarning ajrini zoya ketkazmaydigan Karim Parvardigorimga topshirmoqchiman. Shuningdek, dasturimiz so'ngida mintaqa va jahon xabarlari bor. بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد Zaydul Xoyr. Senda Alloh va Rasuli yoqtiradigan ikki xislat bor: vazminlik va halimlik. Muhammad Rasululloh. Odamlar go'yo konga o'xshaydilar. ularning johiliyatdagi yaxshilari agar dinni to'g'ri tushunsalar islomda ham yaxshi inson bo'ladilar sizning e'tiboringizga sodiq sahobalardan birining hayotidan ikki lavhani havola qilamiz avvalgi manzarani johiliyat qo'li chizgan bo'lsa keyingisi islom barmoqlari ila vujudga kelgan bu sahobiyni Jahiliyat odamlari Zaydul Xoyl otlarning Zaydi deb atashardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Zaydul Xoyr, yaxshilik Zaydi deb nomladilar. Birinchi voqea adabiyot kitoblarida mavjud. Ash-Shayboniy Bani Amir qabilasidan bo'lgan bir shayx tilidan hikoya qiladi. Bir yili yurtimizda qattiq qurg'oqchilik bo'ldi. ekin tekin qurib qovjirab chorvalar qirilib ketdi ocharchilik ommaviy tus oldi qabiladoshlarimizdan bir kishi oilasi bilan Xiraga ko'chib ketdi Xira Iroqdagi Najaf va Kofa o'rtasidagi shahar shaharga kirib kelgach xotin bola chaqasiga meni shu yerda kuting qaytgunimcha hech qayoqqa jinmang" deb tayinladi o'zi esa oilasiga oziq ovqat topib kelishga yoki shu yo'lda o'lib ketishga ahd qildi. So'ng qolgan qutgan non burdalarini olib shahardan chiqib ketdi. Kun bo'yi yo'l yurib, qorong'u tushganida bir chaylaga ko'zi tushdi. Chaylaning yonida toy bog'lanib turardi. Kishi o'zicha bu mening birinchi o'ljam deb qo'ydi. sekin borib arqonni yecha boshladi. Toyni endi minmoqchi bo'lib turganda, "Unga tegma, joningdan umiding bo'lsa, tuyog'ingni shiqillat" degan yo'g'on ovoz eshitdi. O'takasi yorilayozgan kishi juftakni rostlab qoldi. Musofir 7 kun yo'l yurib, quyosh botar zamon kattakon maroh, ya'ni tuyalar turadigan joyni va uning yonida bu yerda yashovchilar boy badavlat ekanini ko'rsatib turuvchi gumbazli chodir ro'parasidan chiqdi. U maroqda tuya, chodirda odam bo'lishi kerak deb fikr yuritdi. Asta kelib chodir ichiga mo'raladi. Ichkarida munkillagan chol o'tirardi. Musofir sezdirmasdan bir chetga yashirinib oldi. Quyosh botib, ozgina vaqt o'tgandan so'ng oyoqlari uzun, zotdor otga mingan qadi qomati kelishgan basavlat bir chavandoz ikki xizmatkori bilan tuyalar uyurini haydab keldi yuztacha tuyani orqasidan ergashtirib kelayotgan ulkan serka tuya marohga kirib cho'kdi qolgan tuyalar ham uning atrofiga cho'kishdi shunda otliq xizmatkorlardan biriga anavini sog'ib sutini shayxga olib kir deb semiz tuyaga ishora qildi Xizmatkor chodirga bir kosa to'la sut sog'ib kirdi. Idishni shayxning oldiga qo'yib, o'zi tashqariga chiqib ketdi. Mo'ysafet sutdan nomigagina bir ikki xo'plam yutgan bo'ldi-da, kosani nariroqqa surib qo'ydi. Musofir aytadi: "Men sharpa chiqarmasdan emaklab bordim. Kosani qo'limga olib bir ko'tarishda bo'shatdim va yana qaytib joyimga yashirinib oldim. choldan xabar olishga kirgan xizmatkor kosani bo'sh holda ko'rib otliqqa borib, "Ey hojam, u kishi sutni oxirgacha ichibdilar" deb suyunchiladi. Chavandoz xursand bo'lib ketdi. Yana bir tuyani sog'ib kirishlikka buyurdi. Xizmatkor xo'jayinning aytganini quloq qoqmay bajardi. Chol bu safar ham kosaga shunchaki labini tekizib qo'ydi. Men bundan o'zimda yo'q xursand. Sutni xo'pladim. ammo otliqning ko'nglida shubha tug'dirib qo'ymay deb oxirgacha ichmadim. Chavandoz ikkinchi xizmatkoriga qo'y so'yishni buyurdi. Yangi so'yilgan qo'y go'shtidan taom hozirlandi. Otliq o'z qo'li bilan qariyan to'ygunicha ovqatlantirdi. So'ng o'zi va xizmatkorlari taomlanishdi. Biroz o'tgach, hammalari to'shakka cho'zilib pinakka ketishdi. Atrofni xurrak tovushi tutdi. Shunda men tashqariga chiqib, to'g'ri Maroqqa bordim. Serki tuyaning arqonini yechib, minib oldim-da, yo'lga soldim. Butun uyur o'rnidan qo'zg'aldi. Tun bo'yi to'xtamasdan yurdim. Tong otgach, atrofni diqqat bilan kuzatdim. Hech kim quvib kelmayotganiga ishonch hosil qilgach, sayrda davom etdim. Quyosh ancha tepaga ko'tarilgan choshqoq mahalida orqa tarafda bir qora nuqta ko'zga chalindi. Nuqta tobora yaqinlashib keldi. Oldiniga u otliq ekani, keyin o'sha otliq tuyalarni qidirib kelayotgan kechagi chavandoz ekanligi ma'lum bo'ldi. Men darhol serkani bog'ladim. Sadoqdan o'q chiqarib kamonga joyladim. O'zim tuyaning oldiga o'tib jangovar holatni qabul qildim. Chavandoz nariroqda to'xtadi va baland ovoz bilan tuyalarni qaytarib ber dedi. Yo'q dedim men. Xirada och nahor go'daklarim qolgan. Men ularga yo yegulik olib borishga yo shu kuyda o'lib ketishga ahd qilganman. Unda o'zingni o'ldim deb hisoblayver. Tuyalarni qaytar, sho'ring qurg'ur. Yo'q aslo. Sen juda osmonda yuribsan-ku. Tuyaning jilovida 3 ta halqa bor edi. Chavandoz shulardan qaysi birini aniq poylab berishini xohlashimni so'radi. Men o'rtadagi halqaga ishora qildim. Uning kamonidan uzgan o'qi halqaning chetiga ham tegmasdan shipillab o'tib ketdi. Xuddi qo'l bilan o'tkazib yuborgandek. Keyin tepadagi va pastdagi halqalarni ham aniq nishonga oldi. G'alaba qozonishimga hech qanday imkoniyatim yo'qligini ko'rgach, o'qimni qayta sadoqqa soldim va o'zimni g'olib ixtiyoriga taslim etdim u kelib qilichimni va kamonimni oldi tuyaga minib orqasiga mingashishni buyurdi yo'l yo'lakay so'radi seni nima qilishimni bilasanmi yo'q lekin har holda yaxshilik qilmasang kerak javob berdim men nega endi kechagi qilmishim uchun senga ko'p tashvish tug'dirdim mana endi Alloh meni sening qo'lingga topshirib qo'ydi. Nihotki men senga yomonlik qilsam, holbuki sen muhalhil bilan bir xonada hamroh bo'lding, bir kosada taomlanding, ham tovoq bo'lding. Muhalhil ismini eshitib so'radim. Sen Zaydul xolmisan? Ha? Unda menga muruvvat ko'rsat. Tashvishlanma, dedi u. Xudo haqqi, agar tuyalar meniki bo'lganda edi, hammasini senga berib yuborardim. lekin ular opalarimdan biriga tegishli sen hozircha biznikida yashab tur men yaqinda boshqa qabilalarni talon taroj qilmoqchiman o'shanda ulbul o'lja kirib qolar 3 kundan so'ng zaydul xoyl bani numayr qavmi ustiga g'orat uyushtirdi O'ljiga tushgan 100 choqlik tuyaning hammasini menga berdi hatto Xiraga eson omon yetib olishim uchun qo'l ostidagi odamlardan qo'riqchilar ham ajratdi Bu Zaydul Xolning jahiliyat davridagi hayotidan bir ko'rinish. Uning islomdagi hayoti ham sirat kitoblarida yozilgan. Payg'ambar alayhi salom va u kishining da'vatlari haqidagi ayrim xabarlar Zaydning qulog'iga chalinganida u safar anjomlarini hozirladi. Qavmdoshlarining ulug'larini Yasribga borib, Nabiy alayhi salom bilan uchrashib kelishga chorladi. toy qabilasidan ko'pchilik safarga otlandi ular orasida zur ibn sadus Malik ibn jubayr omir ibn Juvayn va boshqalar bor edi mehmonlar madinaga yetib kelgach to'g'ri masjid sari yo'l olishdi tuyalarni eshik oldida cho'ktirishib o'zlari ichkariga kirishdi bu paytda rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbar ustida xutba o'qib turardilar Kelganlar u kishining so'zlaridan, musulmonlarning payg'ambarlarga muhabbatidan aytgan har bir kalimalarini jon quloqlari bilan tinglab, ta'sirlanishlaridan ajablanishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari ularga tushganda xitob qildilar. Men sizlar uchun uzzodan va boshqa ibodat qilayotgan narsalaringizning hammasidan yaxshiroqman. Men sizlar uchun Allohni qo'yib sig'inayotgan qora tuyangizdan ko'ra yaxshiroqman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlari Zaydul Xoyl va uning hamrohlariga ikki xil ta'sir ko'rsatdi. Ba'zilari haqqi ijobat qilib, uni qabul etishdi, ba'zilar undan yuz o'girib takabburlik qilishdi. فريق في الجنة وفريق في السعير bir guruh jannatda bo'lsa, bir guruh do'zaxdadir. Zur ibn Sadus Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari orasidagi mavqelarini u kishini iymon to'la qalb, mehribonlik to'la ko'z sohiblar o'rab olganini ko'rgach, yuragida kuchli hasad uyg'ondi va sheriklariga Shubhasiz bu odam tez kunda barcha arablarni o'ziga bo'ysundirib oladi. Ammo men Xudo haqqi unga hargiz bo'ysunmayman, dedi. So'ng Shomga jo'nab ketdi. O'sha yerda sochini tagidan qirdirib, nasroniylikni qabul qildi. Zayd va qolganlar esa bunday qilishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xutbalarini tugatar tugatmas Zaydul Xoyl o'rnidan turdi. U kelishgan baland bo'yli, basavlat kishi edi. Otga minganda boshqalar xuddi eshakka minganday oyoqlari yerga tegishiga yaqin qolardi. Zayd qaddini rostlab, baralla ovoz bilan: "Ey Muhammad alayhissalom, guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va siz u zotning elchisisiz dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar sen kimsan muhalhilning o'g'li zaydul xoylman sen zaydul xoyl emas balki zaydul xoyrdursan seni sahroyi tog'lardan oshirib bu yerga keltirgan qalbingni islomga moyil qilgan Allohga hamdlar bo'lsin shu voqeadan keyin u Zaydul Xoyr deb atala boshladi. So'ng ular Umar ibn Xattob va bir guruh sahobalar hamrohligida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning manziliga bordilar. Payg'ambar alayhi salom Zaydga mulozamat ko'rsatib, suyanishi uchun bolish taklif qildilar. Ammo mehmon Allohning elchisi huzurida yon boshlashni o'ziga ep ko'rmay, yostiqni rad etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana taklif qildilar. Hatto bu holat 3 marta takrorlandi. Suhbat asnosida Sarvar olam Zaydul Xoyrga men ilgari vasfini eshitib yurgan odamlarning o'zlarini ko'rganimda ular haqida aytilgan maqtovlar oshirib yuborilganining guvohi bo'lardim. Ammo sening xususingda bunday bo'lmadi. Bilasanmi ey Zayd, senda Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan ikki xislat bor, dedilar. Qanday xislatlar ekan? qiziqib so'radi Zayd. Vazminlik va halimlik. menda Alloh va rasuli yoqtiradigan xislatlarni bor etgan Allohga hamdlar bo'lsin dedi quvonch bilan zayd so'ng yana rasululloh sallallohu alayhi sallamga yuzlandi rasululloh menga 300 otliq askar bering men rum shaharlariga yurish qilib ularni itoatingizga keltirishga kafilman payg'ambar janoblari zaydning himmatiga qoyil qolganlarini izhor qildilar sen ajoyib insonsan ey zayd ajoyib insonsan Zaydning qavmdosh hamrohlari ham islomga kirishdi. Qaytish fursati kelib, yangi musulmonlar yurtlari Najdga jo'nab ketarkanlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular bilan vidolashdilar. Yana bir bor Zaydga qanday ajoyib odamsana deb qo'ydilar. Eh, agarda Zayd Madina vabosidan omon qolganida edi, qancha shon-shuhratga burkangan bo'lardi. O'sha paytda Madinani bezgak va vabosi chulg'agan edi. Zaydul Xayr ham shahardan chiqib ulgurmasdan bezgakka chalindi. Yo'lda hamrohlariga Qays qabilasining diyorini aylanib o'tamiz. Jahiliyat ahmoqligi sabab ular bilan qonli janglar qilganman. Endi musulmon bo'lganimdan keyin to Allohga yo'liqquncha nohaq birovning qonini to'kmaslikka ahd etdim, dedi. Musulmonlar Najd sari yurishni tezlashtirdilar. Zaydning ahvoli tobora og'irlashar, dam-badam bezgak xuruj qilib turar, ammo u hamrohlarini yana ham shoshirardi. Chunki u tezroq qavmiga yo'liqib, ularning hammasini Allohning diniga kiritish ishtiyoqi bilan yonardi. Inson va ajal o'rtasidagi kim o'zar poygasi qizigandan qizidi. Ammo baribir ajal epchillik qildi. Allohning irodasi ustun keldi. zaydul xoyr diyoriga yetib bormay yarim yo'lda jon taslim etdi uning islomi bilan o'limi orasida shu qadar oz fursat bo'ldiki hatto bironta gunoh qilishga ham ulgurmadi u insonlar uchun o'rnakka arzigudek zot edi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar lahum fiha azvajun mutahhara ularga bu ostlardan anhorlar o'tadigan bog'larda pokiza juftlar ham bor vallohu alam bu oyatlarning kelishligi inson haq yo'lga da'vat qilayotgan vaqtda uning boshiga musibatlar yetadigan vaqtda ularning uylarida turgan oilalari bu boshiga yetayotgan musibatning uyga ko'rinib turgan ba'zi zararlarni olib kelishligi uchun to'sqinchilik qilayotgan vaqtda ularga bu oyatni o'qishlari lozimki endi ular dunyoda to'sqinchilik qilmasin agar bular to'sqinchilik qiladigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo ularga pokiza juftlarni hal qilib qo'ygan lahum fiha azvajun mutahhara qalblari pok ularning qalblarida hech qanday jina kudurat boshqa narsalar yo'q bo'lgan juftlarni hozirlab qo'ygan shanba shanba Düşmanın biler Bugün ceng qilmasa ertaga qilar Bugun ham islom ummatini qo'rqitmoqchi bo'lyapti ular. Bizni ham javobimiz shu. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Boshqa so'z aytmaymiz biz. Biz Amerikaga borib sajda qilmaymiz. Biz Muhammad alayhisalomga ergashamiz va u kishini aytgan so'zini aytamiz. U so'z hasbunalloh va ni'mal vakil. Bu inshaalloh bu xabarlar bizni iymonimizga iymon bag'ishlaydi. Inshaalloh qalbimizdagi iymon ziyoda bo'ladi. Chunki biz munofiq emasmiz. Biz Muhammad alayhisalomga haqiqiy iymon keltirganmiz. Islom dinini va Muhammad alayhisalomni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ortiq ko'ramiz. yakshanba Jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son ko'p sonli bandaga nimaiki tegmagan bo'lsa Demak, aslida taqdirga ko'ra unga tegishi kerak emasdir. Unga tekkan narsa esa taqdirga ko'ra uni chetlab o'tishi mumkin emasdir. Izoh. Bandaga nima taqdir qilingan bo'lsa, o'sha narsa unga albatta keladi. Kelmagan bo'lsa, demak, uning taqdiriga yozilmagandir. ular o'z zakovatlarini manfaat bermaydigan va hech bir samarasi bo'lmagan, dunyoda ham, oxiratda ham keragi bo'lmagan falsafiy va kalomiy bahslarga ishlatib zoyi qildilar. O'shalar bilan bo'lib, tabiatdagi kuchlarni bo'yin sundirib, islomning manfaati uchun ishlatishga, islomning moddiy va ma'naviy hukmronligini butun olamga tarqatishga imkon beradigan ilmlar va tajribalardan to'silib qoldilar. dan Shaykut g'azvasi tugadi. Rasa gazetalarda, axborotlarda rasa bosib oldi nima. Shaykut voqeasi. Lekin Tahir Faruq rahimahullohning nomlari katta-katta bo'lib chiqyapti. Tahir yo'ldosh shuna qildi, Tahir yo'ldosh shuna qildi. Ya'ni rijollarning nomida kattaroq nom chiqish boshlandi. To'ra Borada Shayx Usomaning nomi chiqsa, Shaykurda Tohir bilan Sayfurrahman Mansurning nomi chiqar edi. dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat men bitta narsani sizlarga aytaman O'zbekiston Islomiy harakatga har xil ayblar, tuhmatlar qo'yilgan. Lekin hech kim shu jamoatni, shu jamoatda bo'lgan mujohidlarni beg'ayrat deb aytilmaydi. Shuni bilib olinglar. beg'ayratlik qilmaganmiz. Qilmaymiz ham inshaalloh. Shu jamoatning eng katta fazilati shuki, Pokistonda jihad shu jamoat boshlangan. Agar shu jamoatda yaxshilik bo'lmaganda, Alloh taolo shu fazilatni bizga bermasa. Ikkinchi fazilat. Imorat suqut bo'lgandan keyin jihad sovib ketganda shu jamoat yana qizdirgan jihodini. Bugun Afg'onistonning shimolida shu jamoatning birodarlari jihod qilyaptilar. Seyşembe Takvoying qaydadir, iymoning qayda Olisdan qo'rqitgan haybating qayda Ko'tar Ulagu Damashqi kirishidan oldin kutilmagan hodisa yuz berdi. Bu hodisa mo'g'ullar uchun katta musibat edi. Bu xabar Ulagu Damashqqa Najas oyog'ini endi qo'yishga shay bo'lib turganda keldi. Mo'g'ullar uchun noxush, butun olam uchun esa xush xabar bo'lgan bu hodisa Mo'g'ul xoqoni Manguxonning o'limi edi. Manguxonning ukasi hamda Mo'g'ul xonligiga nomzod Hulagu Damashqqa kirish yoki kirmasligini bilmay qoldi. Hulagu Shom va uning atrofidagi mintaqalar hokimligi emas, butun boshli Mo'g'ul imperiyasiga hukmron bo'lish payiga tushdi va qo'shinini tashlab o'zi poytaxt Qoraqurumga shoshildi. çarşembe İlimdir bu her bir ayet İlimdir bu her bir hadis İlimli bo'lsangiz Cemaat şeriat bilen amel qilishni xohlasa ve her bitta o'rinda, her bitta sahada, her bitta neferinde şeriatni amel qilsa, her bitta salih amelini amalni ki bizge sharoit bersa, biz endi buni qadrini bilmesek. Biz indi bunu şükür kılmasak Allah subhanahu ve teala bunu bizim kolumuzdan aladı. Allah subhanahu ve teala bizim imanımızı zayıflaştıradı. Kigin her bitte çıkken fitne ve ihtilaf ki uşan genden kigin endi bu bereketini Allah bizden qanday aladi cemaatten chiqamiz ana mü? Allah kette yutuqni bizim qo'limizdan oladi jamoatning katta ne'mat bo'lganligini esdan chiqarmanglar Cemaatte buluşugunuz bilen minnet hem kılmayınlar emirge. Cemaatte buluşugunuz bilen minnet hem kılmayın özünüzge. Bu Allah'ın sizge fazlı, bu Allah'ın menge fazlı, bu Allah'ın senge fazlı deyip bilişin gerek. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Alloh subhanahu va taolaning amri irodasi albatta sodir bo'lishi vojib bo'lgan taqdir azaliydir. Ahzob surasi 38-oyat. Izoh Mazkur matnda ham avval o'tgandek taqdirga iymon keltirish hamda koinotda sodir bo'lgan, bo'layotgan va bo'ladigan barcha voqealar va hodisotlar ilmini Alloh subhanahu va taolo azaldan bilganligiga ishora qilinmoqda. ushbu ummatning ichidan anbiyolar yo'lidan yuradigan, uning din ishlarini yangilab turadigan, ulardagi jihad ruhini uyg'otadigan, ular uchun ijtihod eshigini ochib beradigan xulafo iroshidinlarning uslublariga muvofiq islomiy hukumat barpo etish uchun harakat qiladigan shaxslar chiqib turdilar. Ularning ba'zilari bu yo'lda shahid ketgan bo'lsalar, yana ba'zilari xulafo iroshidinlarni yodga solib yuboradigan qisqagina bir davrni ko'rsatib bera oldilar. edilar muftiy abubakar rahimaullohdan keyin menga eng so'yimli odam eng mahbub odam usmonjon shahid rahimahulloh bilan ko'rishdi usmonjon rahimahullohni aytib bergan edi menga muftiy abubakar ilmli odam tohir akaning muovini bo'ladi aysarut tafosir degan tafsirni so'ragan edilarda bizdan undan keyin men aytdim muovin ahli ilmmi dedim ha dedi shuning uchun muhabbatim g'oyibana, maxfiy muhabbatam bor edi oldinda. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد mayli alamlarga ko'mib qo'y bugun mayli quvonchimga tugib qo'y tugun borligingga iqror bo'lganim uchun rahmatingdan umiddaman xoliqim. O'zing bu tang holatimdan ogohim, o'zing barcha qilmishimga guvohim, dengizlarga to'lganda ham gunohim, rahmatingdan umiddaman xoliqim. Dilim hasta birov nazar solmadi, hatto jigarlarim so'zim olmadi. sendan o'zga suyanchig'im qolmadi rahmatingdan umiddaman xoliqim Juma dasturimiz davom etadi. Yahudiylar da'volarining puchligi to'g'risida Yahyo Hikmati akamizdan tinglaylik. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron bismillahir rohmanir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli mu'min va mu'minalar muhojir va muhojiralar mujohid va mujohidalar o'tgan suhbatimizda sayyuhnislarning o'zlarini eng oliy tabaqa hisoblashlarining yana bir asosi biz payg'ambarlar avlodimiz, nabiylar qavmimiz deyishlarining ham botil ekanini ko'rgan edik. Biz zodalarimiz deb turib qolgan bashariyatni hatto inson o'rnida ko'rmaydigan yahudiylar Alloh ularga yuborgan payg'ambarlardan mudom birovlarini yolg'onchi, yana birovlarni esa o'ldirib kelgan payg'ambar kush qavm ekanliklarini da bilgan edik. Mana shunday Yahud qavmi haq yo'lidan og'ib ketavergach, Alloh ularning qalblarini hidoyatdan burib qo'ydi va umuman toki bu qavm fosiq itoatsiz bo'laverar ekan, Alloh uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmas ekan. Zero ularning manmansirashlarining yana bir tayanch ustuni emishki, bu yahudiylar shunchalik oliy toifadirlarki, uzun tarixlari davomida atigi bir martagina adashganlari xolos. Bu Musa alayhissalom Tur tog'iga 40 kunga ketganlarida Bani Isroilning buzoqqa sig'inganidir. Shundan boshqa yahudiylar faqat nihoyatda pokiza insonlar bo'lgan emishlar. Musa alayhisalomdan keyingi davrdagi kufr tug'yonga ketganlarida Alloh ularning ustlariga bir kofir qavmni g'olib qilib qo'ygan janglardan birida Bani Isroil hatto Musa va Harun alayhimussalomlardan meros bo'lib kelayotgan Tavrot hassa kiyimlari osmondan yog'ilgan manna singari o'zlari uchun tabarruk narsalar saqlanayotgan sandiqni ham dushmanga oldirib qo'ygan edilar. Davlatlari, vatanlari, uy-joylari-ku bundan oldinroq ketib bo'lgan edi. Shularning barchasini qaytarib olish uchun 100 minglagan Bani Isroildan bosqinchi dushman qarshisida Tolut hazratlari bilan atigi 313 ta mujohid qolgan ekan. Haligi tabarruk sandiqni esa Alloh ularning ustiga podshoh etib Tolutni tanlagani haqidagi payg'ambarlari Shamun alayhissalomning gaplariga ishonmay turganlarida Rob taolo Bani Isroilning jihodisiz ham bu ishonmas qavmga o'zining oyat alomati etib farishtalari orqali yetkazib bergandi. Alloh taolo Tavrotda Bani Isroilning Musa alayhissalomdan keyingi zamonlarda Shom zaminiga qarashli Falastinda 2 marta katta buzg'unchilik va tug'yonga tushishlarining xabarini bergandi. Shuningdek biz Bani Isroilga u kitobda sizlar albatta Shom zaminida ikki marta buzg'unchilik qilursizlar va katta tug'yonga tushursizlar deb xabar berdik. Isro surasi 4-oyat. Voqelikda aynan shunday bo'ldi ham. Butun Bani Isroil miqyosida bo'lgan bu ikkita katta buzg'unchiliklar va tug'yonlardan tashqari bu qavmning har yer har yerida yana ko'plab katta-yu kichik buzg'unchilik va tug'yonlar bo'lib turgan. Misol tariqasida shanba kunining buzg'unchilarini keltirish mumkin. Ma'lumki, Bani Isroilga berilgan Tavrot shariatida shanba kuni Allohni ulug'lash uchun alohida kun etib tayinlangandi. Bu xos kunda ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishga buyurilib, rizq topish ishlari, jumladan baliq ovlash bilan shug'ullanish ham harom qilingandi. Shunga qaramay, Davud alayhissalom zamonlarida dengiz bo'yida yashagan bir qism yahudiylar shanba kuni to'lib oqib keladigan baliqlarni suv chetida kavlashgan sayoz hovuzlarga o'sha kuni qamab, ertasi yakshanba kuni o'sha hovuzlardan tutib ketadigan bo'lgan edilar. Shu bilan ular Go'yoki shanba kuni baliq ovlamagan bo'lmoqchi edilar o'zlaricha. Bu yahudiylar hatto Allohni aldamoqchi bo'lgandilar. Bunday buzg'unchilarga dahshatli jazo shu dunyodayoq kela qoldi. Orangizdan shanba kunida haddan oshgan kimsalarni bildingiz. Bas biz ularga badbaxt maymunlarga aylaningiz dedik. Baqara surasi 65-oyat. Yahudi deyilganda ko'p insonlarda birinchi galda ularning ashaddiy ahd buzar ekanliklari yodga keladi. Isroilliklarning bu sifati tillarda doston bo'ldi. Bani Isroilga haqiqatan ham ko'p payg'ambarlar kelganlar va ular Allohdan bu qavmga ayniqsa nohaq qon to'kmaslik haqida yetarlicha hujjatlar keltirganlar. Bani Isroil Musa alayhissalom oralarida turgan paytlarida ham o'zaro nohaq odam kushlik qilganlar. Ammo Musa alayhissalomdan keyingi zamonlarda ularning bu buzg'unchiliklari shu darajaga yetganki, endi yahudiylar oddiy insonlarnigina emas, balki o'zlariga kelgan Allohning payg'ambarlarini da hech tab tortmay o'ldiraveradigan bo'lganlar. O'zlarining oxirgi payg'ambarlardan ota o'g'il nabiylar Zakariyo va Yahyo alayhimussalomlardan otaning boshiga arra tortganlar, o'g'ilning boshini tanidan judo qilganlar. Bani Isroilning so'nggi payg'ambari Isoy ruhullohga yahudiylar kufr keltirdilar. Bu qavmdan faqat sanoqli kishilargina u zotga iymon keltirdi. Yahudiylar Iso alayhisalomni qabul qilmadilargina emas, balki quvg'inga soldilar va uni ham o'ldirmoqchi bo'ldilar hamda buning uchun qo'llaridan kelgan barcha qabihlikni qildilar. bu ulul azm rasulning o'ziga nauzubillah valadi zinolikni uning mastura pokdoman onasi Maryam Siddiqaga fohishalikni chaplashga intilib katta tuhmatlarni ag'dardilar bu yaramas yahudiylar. Shu bilan bu o'zini oliy toifa sanaydigan ablahlar Allohning la'natini o'zlariga sotib oldilar. Ular Iso alayhisalomni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Alloh esa unga biror zarar yetkazmay o'z huzuriga samoga ko'tardi. Allohning makri, tadbiri ustunroq bo'lib chiqdi. Allohu akbar. Al-Qissa Musa alayhisalomdan keyingi zamonlardagi adashgan yahudiylar qator buzg'unchiliklari va tug'yonlari bois yana Allohning la'natiga duchor bo'lgan kufrlari sababli Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ygan. Al-Qissa Musa alayhisalomdan keyingi zamonlardagi adashgan yahudiylar qator buzg'unchiliklari va tug'yonlari bois yana Allohning la'natiga duchor bo'lgan kufrlari sababli Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ygan toifaga aylandilar. Musa alayhisalomdan keyingi zamonlarda yahudiylar o'z buzg'unchiliklari va tug'yonlarida shu qadar quturdilarki, hatto ularni yaratgan zot Alloh Robbil alaminning o'ziga da osila ketdilar. Allohni nauzu billah baxil, kambag'al, o'zlarini esa boymiz deb yubordilar bu nobakorlar. Albatta Alloh Alloh kambag'al, bizlar boymiz degan yahudi kimsalarning so'zini eshitdi. Ularning aytgan gaplarini va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlarini yozib qo'yurmiz va qiyomat kuni ularga kuydiruvchi do'zaxning azobini totib ko'ringiz deb aytamiz. Bu azob o'zlaringiz qilgan gunohlaringiz sabablidir. Albatta Alloh o'z qullariga zulm qiluvchi emasdir. Oli Imron surasi 181 va 182 oyatlar. Bu ko'rnamak yahudiylar qo'llarida Allohning kitobi Tavrot bo'la turib, Alloh insoniyatga hech nima nozil qilmagan devorsalar bo'ladimi? Ana tug'yonu, mana isyon. Nihoyat yahudiylar o'z buzg'unchiliklari, tug'yonlari va kufrlarida eng tuban mushriklar darajasiga tushib ketdilar. Shuncha payg'ambarlar ularga sof yakka xudolikni bot-bot keltirsalarda bu ularga yuqmadi, asqotmadi va yolg'iz Allohga farzandi borlik nisbatini berib yubordilar. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li dedilar. Nasroniylar Iso Masih Allohning o'g'li dedilar. Bu ularning og'izlaridagi hujjat dalilsiz gaplaridir. Ularning bu gaplari xuddi avvalgi kofir bo'lgan kimsalarning gapiga o'xshaydi. Ularni Alloh la'natlagay, qanday adashmoqdalar a? Tavba surasi 30-oyat. Mana aziz muxlislar ushbular kufr yo'lini tutgan ularga Allohning va payg'ambarlarining la'natlari ketma-ket yog'ilib ketgan yahudiylarning Musa alayhissalomdan keyingi zamonlardagi va to Allohning so'nggi payg'ambari Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kelgunlariga qadar bo'lgan asl ahvollarining qisqacha bayonidir. Shundan ham ko'rinib turibdiki, u yahudiylarning hozirgi davomchilari sayyohnislarning biz faqat Musa davrida alayhissalom bir martagina adashganmiz u keyingi zamonlarda eng oliy insonlar bo'lganmiz va hozirda ham shundaymiz deyotgan yana bir tayanch ustunlari to'laligicha chirik, botil va kizb ekan. Allahu akbar. Bu sayyuhnislarning aslida kim ekanliklarini Allah alim zot o'z ilohiy kalomila mana bildirib, oshkor qilib qo'yibdi. Alhamdulillah va shukru Mavzuning davomini inshaalloh yanagi juma dasturiga yetkazurmiz. Va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. keltirma iymon rasulullohga hidoyatdan ayrding isyon qilib Allohga seni sassiz fikringcha yahudiy buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon Isroil ey Isroil shaytonni qilding qo'y hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil isroil şeytan kıldın koy, hammani aylab hayron dunyoni kıldın vayron sen qilding vayron assalomu alaykum Jundullah ovoz radiosining tinglovchilari O'tgan juma dasturimizda sizlarning diqqatingizga havola qilingan jin va shaytonlar mavzusidagi suhbatimizni davomini e'tiboringizga havola qilamiz. Ikkinchi qism Sehr haqida sunnatdan dalillar Abu Said Hudri raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Seni, qo'ylaringni va vodiylaringni yaxshi ko'rishingni ko'rdim. Qachon qo'ylaring orasida yoki vodiylar ichida bo'lib namozga azon aytsang, ovozingni balandroq qilib aytgin. Chunki muazzinning tovushini eshitayotgan jin ham, inson ham va barcha narsalar qiyomat kunida uning foydasiga guvohlik berurlar. Imom Buxoriy rivoyati Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Maloikalar nurdan yaratilgandir. Jinlar olovning moriji, ya'ni olov chetidagi ko'k shu'lasidan yaratilgan. Odam esa sizlarga vasf qilingan narsa, ya'ni loydan yaratilgandir. Imom Ahmad rivoyati. Safiya bint Huyay roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Dar haqiqat, shayton odamning qon yo'llarida oqib yurur. Muttafaqun alayh. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Qachon biror tangiz taom yesa, o'ng qo'li bilan yesin. Suv ichsa, o'ng qo'li bilan ichsin. Chunki shayton chap qo'li bilan taom yeydi, chap qo'li bilan suv ichadi. Imom Muslim rivoyati Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Solih tush Allohdandir. Kimki tushida yoqimsiz narsalarni ko'rsa, chap tomoniga 3 bor tupurib, Allohning shaytondan panoh berishini so'rasin. Shunda hech qanday zarar ko'rmaydi. Muttafaqun alayh. Abu Said Hudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Qachon birortangiz esnasa, qo'li bilan og'zini yopsin, yo'qsa shayton kiradi. Imom Muslim rivoyati. Sehr, ya'ni issiq sovuqni mavjud ekanligiga dalillar. Ana Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hada Sizlarga haqiqat kelgan vaqtida bu sehr deysizlarmi? Sehrmi shu? Axir sehrgarlar najot topmaydilar-ku. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Ayting, men tong Parvardigordan, menga o'zi yaratgan narsalarning yomonligidan, zulmatga cho'mgan kechaning yomonligidan, tugunlarga dam solguvchilarning yomonligidan va hasad qilayotgan hasadgo'ylarning yomonligidan panoh berishini so'rab iltijo qilurman. Qurtubiy rahmatulloh alayh aytadilar: Tugunlarga dam solguvchi jodugarlarning yomonligidan degan oyatning ma'nosi iplarga dam solayotib undagi tugunlarga suflaydigan sehrgarlarning yomonligidan deganidir. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Jinlarni qanday toifalardan xabaringiz bor? Ha, bu savol ham juda qiziq savol bo'ldi jinlarni ham turlicha toifalar bor ularni nasroniy toifalari ular siryoniy tillarda gaplashadi yahudiy toifalari bor ivriy tillarda gaplashadi hop musulmon toifalari ham bor yosh va qarlar va ularni ichlarida ham firqalar borki hatto mazhablarga ham bo'linadi hambali shofiy molikiy salafiylar bor hanafiy mazhablarini ushlaydigan ya'ni insonlar qaysi shaklda bo'lsa xuddi shu shaklda ya'ni bo'lingan bular ham bilishimcha jinlar ichida mujohidlari bor ekan va mujohidlarga qarshi bo'lganlari ham bor ekan shu to'g'rimi ha jinlarni mujohidlari ham bo'ladi albatta ammo biz tajribada uchramagan lekin bir birodarimiz bir shaharda o'qiganda ichidan jin chiqqan mujohid jin so'roqqa tutishganda shunday javob qilganki hozirgi vaqtda musulmon ummatlariga nima bo'ldiki Alloh yo'lida jihad qilmaydi holbuki jinlar olamidagi butun musulmon jinlar Alloh yo'lida jihodni e'lon qilishgan va kofir jinlarga qarshi jang qilishadi degan da'vatni qilgan ichidagi jin men ham eshitib taajjublanganman shunday toifalar bo'lishligidan ammo musulmonlarga qarshi bo'ladigan toifalari xosatan bu narsa bizga ma'lum jo'natilishligi yoki masalan e, ko'pchilik eshitgan shayx abdulloh azzomga e, kofirlar tarafidan bir necha ming jinlarni yuborganligi bu narsa hech kimga maxfiy emas ma'lum e, xosatan hozirgi kunda ham Alloh bilguvchiroq ya'ni qanday shaklda bu toifalar ya'ni hujum qilyapti buni Alloh taolo biladi shayx Rozi bu narsa xayol deydi Ammo jumhur ulamolar bu haqiqat. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda "Valakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra" degan. Lekin shaytonlar insonlarga sehrni ta'limini berib kofir bo'ldilar deydi. Va bizga hadislardan ham hujjatki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sehrlanganligi haqida e, bu hadislarni e, Oysha roziyallohu anha va hamda Zayd ibn Arqam Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhumolar rivoyat qilgan hadislarda keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sehrlanganligi haqida rivoyat qilishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Lubayb ibn Asom, ya'ni yahudi sehrlagan bo'ladi. Bu narsa hammaga ma'lum. bu narsa haqiqat ekanligini jumhur ulamolar e'tirof qilishadi. Sehr ilmini o'rganish yoki uni o'rgatish joizmi yoki shariatda qaytarilganmi? Albatta bu narsa shariatda qat'an harom qilingan qaytarilgan bunga hatto alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda astaizu billah وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ya'ni Horut bilan Marut farishtalar yerga Alloh taoloning izni bilan tushib insonlarga biz sehr ilmini bilamiz ammo bu sehr ilmini o'rgansanglar kofir bo'lasizlar Rob taologa biz fitnamiz deb hatto o'zlarini olib tushgan narsalarni nima ekanligini bayon qilishgan. Ammo insonlar bu narsani o'rganmoqchi bo'lganda qat'iy jazman nahiy qilishgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan ham rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadi: "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu aw ata imra'atan fi dubriha faqad bari'a mimma anzalallohu ala Muhammadin." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda marhamat qilib aytadi: kimda kim kohinga borsa va uni aytgan so'zlarini tasdiqlasa va o'zini ayolini dubriga ya'ni orqasiga yaqinlik qilsa Alloh Muhammadga nozil qilgan narsaga kofir bo'lishibdi deb marhamat qildilar. Bundan chiqdi bu hadisdan bilamizki, sehr ilmini o'rganishlik yoki ta'lim berishlik bu shar'an harom, joiz emas. Hattoki ulamolar sehrgarni qatl qilishlikni buyuriydi xossatan abu hanifa rahimahulloh sehrgarni kanaman kan ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar musulmon bo'ladimi kofir bo'ladimi farqi yo'q o'ldiriladi deydi ammo imom shofiy rahimaulloh magaram u kishi sehri bilan bir kishini qatl qilgan bo'lsa shundagina qisos qilib o'ldiriladi deydi chunki imom shofiy rahimahulloh aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Lubayb ibn Ansomni sehr qilganligi uchun e, o'ldirmaganlar, shuni biz olamiz deb hujjat qiladilar. Ammo Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, har bir kimsa sehr qilishlik bilan birga Alloh taologa qattiq shirkni qiladi va sehr qiladi deydi. Shunga binoan ularni qatl qilishlik joiz deb aytadi. Har kim o'zini ixtiyori bilan ruqyani talab qilishlik ham joiz emas modomiki shu narsaga majburiyat bo'lsa muhtojlik sezsa talab qilishlik joiz yerlik arvohlardan yordam so'rash ular jinlardir ular ikki toifa musulmonlar va kofirlarga bo'linadi kofirlari shaytonlardir rozi aytadi ushbu ish bilan shug'ullanuvchi tajribasi ortib ketganlarning guvohlik berishicha ushbu yerlik arvohlar bilan aloqaga kirishga, tilsim o'qish kabi oson amallar kifoya qiladi. Sehrning bu turini azayimxonlik va tasxir ilmi deb ataladi. Xayolni o'g'irlash, ko'zni aldash, fokus kabi sehrlar. Ko'z gohida xato qiladi va unga ko'rsatilayotgan narsa bilan ovora bo'lib, boshqasini payqamay qoladi. agarda fokuschi jim turib odamlarning fikrini buruvchi gaplarni gapirmay qilmoqchi bo'lgan ishidan insonlarning fikri va o'ylarini burib yubormasa odamlar uning barcha qilayotgan ishlarini payqab qolishardi yegulik va ichkiliklardagi o'ziga xos narsalar yordamida sehrlash sehrgar men ismi azamni bilaman jinlar menga ko'p ishlarda bo'ysunib itoat qiladilar deb da'vo qiladi. Agar eshitguvchi aqli zaif, oq qorani ajrata olmaydiganlardan bo'lsa, bu rost gapiryapti deb o'ylasa, uning qalbi shu gaplarga bog'lanib qoladi. Sehrgar qanday yo'l bilan jinlarni chaqiradi? Ko'pincha sehrgar bilan shayton o'rtasida kelishuv bo'ladi. Bunda sehrgar ba'zi shirik amallari yoki ochiq kufur ishlarni yashirincha yoki oshkora bajarishni bo'yniga oladi. Shayton esa sehrgarga xizmat qilishni yoki unga xizmat qiluvchi jinni tasxir qilish, ya'ni bo'yin sundirishni zimmasiga oladi. Chunki ko'pincha bunday kelishuv sehrgar bilan jin va shaytonlar qabilalari boshliqlaridan bo'lgan biror shayton o'rtasida bo'ladi. Masalan, bo'lib o'tgan hodisalarning xabarini yetkazish, ikki shaxs o'rtasini buzish yoki ikki kishi orasini istish, erni xotindan bog'lab qo'yish kabi ko'plab ishlarda unga bo'ysunadi. Yaman mujohidlari amiri Shayx Shahid Anwar Avloki rahimahullohning Alloh ummatni g'alabaga tayyorlamoqda deb nomlangan ma'ruzasining 3-qismini taqdim etamiz. 3 qism g'alaba yaqin. Yuqorida aytilganidek, agar Alloh bir ishni yakunlanishini xohlasa, u zot shunga yarasha sababni keltirib chiqaradi degan qoidani to'g'ri deb bilsak, keling tarixga bir nazar tashlaylik. Alloh taolo ummatga g'alaba qilish uchun avvallari ham sabablarni chiqarib qo'yganiga ba'zi misollarni keltirib o'tamiz. Birinchi misol Imom Buxoriyning Oisha radhiyallohu anhodan qilingan rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni Makkada 13 yil da'vat qilgandilar. Keyin yana boshqa choralarni ko'rish uchun Toyifga bordilar. Lekin ular ham payg'ambar alayhi salomga quloq solishni xohlamadilar va da'vatni rad etdilar. Har yili haj mavsumida qavm oldiga chiqib ulardan Allohning dinini yoyishlikda meni qo'llanglar toki men Robbimdan kelgan ogohlantirishlarni sizlarga yetkazay deb so'rar edilar. Lekin ular bunga ko'nmas edilar. Alloh bu mukofotni boshqa qavmlarga berishni xohladi. Aws va Hazraj. Bu ikki qavm ko'p vaqtlardan buyon o'zaro jang qilar edilar. shu tarzda hayot kechirar edilar. Oxir oqibat kunlar kelib, ular bu ma'nisiz urushdan charchadilar. Keyin esa Oyisha radhiyallohu anha bu Bo'as, ya'ni to'qnashuv kuni yuzaga keldi. Bu kunda ikkala qavm yetakchilari nobud bo'ldi. Payg'ambar alayhi salomni bu kungi to'qlashuvga hech qanday aloqasi yo'q edi. Shunday qilib o'z yo'lboshchilarini yo'qotgan qavmlar Makkaga haj ibodatiga kelib, u joyda ular payg'ambar alayhi salom haqida eshitdilar va shunday dedilar: "Kelinglar, biz u zotni o'zimizga qabul qilib olaylik va Alloh bizni uning atrofida birlashtirsin." Subhanalloh. Insoniyat yetakchilarga muhtoj ekan. Bizlarning fitratimiz shunday ekan. insonlar yo'l boshchilarsiz yashay olmas ekanlar. Shunday qilib ansorlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlariga yo'l boshchi qilib oldilar. Ikkinchi misol Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Fors imperiyasiga qarshi qo'shin jo'natadi. Qo'shinga qomondan qilib Abu Ubayda ibn Jarroh Saqofi radhiyallohu anhu ni tayinlaydi. U kishi juda shijoatli va tavakkuli kuchli odam bo'lgani uchun qo'shin juda og'ir ahvolda qoladi. Va shu sabab Al-Jisr jangida musulmon qo'shini mag'lubiyatga uchraydi. Qo'shinning yarmi shahid qilingan edi. Shunda forslarda musulmonlar ustidan g'alaba qozonish imkoniyati tug'ildi. Ular musulmonlarni yengib, yerlarini egallab olishni o'ylab qolgan edilar. Tarixi Islomiya kitobining muallifi Mahmud Shokir aytishicha, lekin Alloh iymonli kishilar bilan birgadir. Agar iymonli kishilar iymon talablarini so'zsiz bajarsalar, ular hech qachon mag'lub bo'lmaydilar. Vaziyat har qancha og'ir bo'lishiga qaramasdan, ular g'olib bo'lurlar. Alloh Qur'onda aytganidek, albatta Alloh iymon keltirgan zotlarini mudofa, himoya qilur. Haj surasi 38-oyat. Alloh subhanahu va taolo insonning kuchiga yoki boyligiga qarab emas, balki ularning iymoniga qarab himoya qilar ekan. Demak, musulmonlar har qanday qiyin ahvolga tushmasin. Agar iymon talablariga to'la javob qilsalar, Alloh ularni saqlaydi. Shuning uchun Allah musulmanlarını bu qiyin ahvaldan chiqarish üçün sabablarını keltirib bo'lgan edi. Aynan shu vaqtda Fors imperiyasining poytaxtida ikki yetakchi shaxslar orasida kelishmovchilik yuzaga kelib, musulmonlar bilan jang qilayotgan qo'shin qo'mondonini mojaro uchun poytaxtga chaqirdilar. Oqibatda esa qiyin ahvolda qolgan islom qo'shini omon qoldi Bu vaqtdan foydalanib xalifa qo'shinga yordam kuchini yubordi. Bu Fors imperiyasidagi mojaro Allohning xohishi bilan ayni kerakli vaqtda sodir bo'ldi. Hamma ishlar musulmonlarga qarshi bo'lganiga qaramasdan Alloh ularga g'alaba berdi. 3 misol salibiylar yurishi haqida. Salohiddin Ayyubi muqaddas yerlardagi musulmonlarni birlashtirishdan boshladi. Salohiddin ko'p musulmonlar amirlari jur'at qilmagan ishga qo'l urdi va bu salibiylarga qarshi urushni boshlanishi edi. Yevropaliklar ba'zi Isroil dengiz bo'yi mintaqalarini, Shom diyorlarini bosib olgandilar. Salohiddin bu jangni boshlaganida salibchilar unga qarshi jiddiy yondashdilar. Boshqa musulmon amirlari esa Salohiddin aqlini yeb qo'yibdi. Chunki bugungi kunda Yevropa birlashgan, musulmonlar esa tarqoq holda bo'lsa, shuning uchun Salohiddinning lashkarini salibiylar sel kabi oqizib ketadi deb taxmin qilishdi. Salohiddin ummatning bir bo'lagi bilan birlashgan Yevropaga qarshi bordi. Ummatning peshvolari qarshi bo'lishiga qaramasdan Salohiddin Ayyubi Allohga tavakkul qildi va musulmonlarning yerlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Ana shundan keyin Rim papasi butun Yevropa mamlakatlarini yangi yurishga, ya'ni 4-yurishga otlantirdi. Bu eng katta yurish bo'lib, bu yurish Salohiddin Ayyubiyga qarshi edi. Bu jangning ahamiyati Yevropa uchun qanchalik jiddiy ekanligini bilish qiyin emas edi. Bu Falastindagi jangga Angliya, Fransiya va Germaniya qirollari o'z armiyalariga bosh bo'lib chiqdilar. Bu birlashgan lashkarning soni juda katta bo'lganidan Yevropa harbiy flotining kemalari qo'shinni dengizdan olib o'tishga kamlik qilar edi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Germaniya qiroli Frederik Barbarossa qo'shinining soni 300 mingga yetgan. Bunday katta qo'shin o'sha vaqtlardagi har qanday kuchni qalbiga qo'rquv solar edi. Angliya, Fransiya qo'shini dengiz bilan, Germaniya qo'shini esa quruqlik bilan yo'lga tushdi. Musulmonlar orasida Frederik Barbarossa 300 ming qo'shini bilan bostirib kelmoqda ekan degan xabar yoyilib ketdi. musulmonlar va ularning sultonlari qattiq tashvishda edilar. Olimlarning ko'pchiligi jihodni sevganidan jang qilmoqchi edilar, lekin ayrimlari fransuz armiyasini sonini eshitganidan keyin orqaga qaytib ketdilar. Nahotki fiqh son o'zgarishi bilan o'zgarsa, ular Alloh yo'lidagi jihodga chiqib, dushman sonini eshitgach orqaga qaytdilar. Axir ular olimlar edilar. ha, olimlar ham adashar ekan. Shundan biz katta xulosa chiqaramizki, agar odamlar olimlarga ko'r-ko'rona ergashsalar, ularni to'g'ri yo'l tutganiga hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun biz yashab turgan davrda ham to'g'ri manhajli va haqni aytayotgan olimlar yo'q emas. Biz ajoyib davrda yashamoqdamiz. Chunki hozirgi vaqtda qo'shtirnoq ichidagi islom olimlarini kofir hukumatlar belgilab berishyapti. Ular bu unvonni haqni aytgan kishilarga emas, balki o'zlariga ma'qul kelgan kimsalarga bermoqdalar. Shuning uchun u kimsalar to'satdan qo'shtirnoq ichidagi islom olimi bo'lib qolmoqdalar. Bu esa noto'g'ri bilim o'lchovidir. Avvalgi davrlarda olimlik unvoniga sazovor bo'lish uchun bir nechta ulamolar tasdiqidan keyin erishilar edi. Shundan keyin u odam olim deb tan olinar edi. Hozir esa davlat rahbarlari o'zlari belgilab berib, bir nechta radio va televideniya orqali chiqish qilib, ular mashhur olim bo'lib qolyaptilar. Haqni aytgan olimlar esa zindonlarda. Chunki ularni taniqli radio va televideniya kanallaridan gapirtirmaydilar. Shunday qilib, ulamolar rumliklarni sonini eshitib orqaga qochdilar. Olim bo'lganliklaridan ular o'zlarining himoyasi uchun oyat va hadislardan hujjat keltirishlari qiyin bo'lmagan va hech qachon men qo'rqoqlik qildim deb tan olmaganlar. Aksincha, Salohiddin bunchalik katta qo'shinga qarshi jang qilishda hech qanday hikmat yo'q. Rumliklarga qarshi chiqib, ummatni buncha qiyin ahvolga solmasa va bu ishda bizlarni, ya'ni olimlarni fatvosini olgin deb aytar edilar. Lekin Salohiddin ularning so'ziga quloq solmadi va o'z bilganini qildi. The armies were approaching. So the theft was there. Some of the Muslims are going to be steadfast and some of them will run away. Just like it was with Musa and Bani Israel when they reached to a dead end, when the sea was in front of them. It was a test for the ummah. Bu Alloh tarafidan ulamolarga, ummatga va Salohiddinga berilgan sinov edi. Oldinda katta lashkar bostirib kelayotganda kimdir qochdi va yana kimlardir turib berdilar. Bu xuddiki Musa alayhissalom davrida Bani Isroil qavmiga sinov kelganiday. Ular dengizga yetib borganlarida Alloh ularni qattiq sinadi. Oldinda dengiz, orqalarida esa Fir'aun va uning qo'shini. Boshqa yo'l yo'q. Shunda qavm Musa alayhissalomga qarab, "Sen bizlarni Alloh panohida saqlaydi deb aldabsan" dedilar. Shunda Musa alayhissalom bunday javob berdi. Va bu tarixiy so'zlarni Alloh bizlarga o'z kalomi Qur'oni Karimda yetkazdi. Yo'q, aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Shuara surasi 62-oyat. Shuning bilan Allohning sinovi tugadi va Musa alayhissalomga dengizni hassasi bilan urushlik buyurildi. Va bu voqeada Allohning kimning iymoni qay darajada ekanligi ma'lum bo'ldi. Salohiddin vaqtiga kelib ham shunga o'xshash voqea takrorlandi. Faqat bu voqeadagi sinov 300 ming lashkar qiyofasida keldi. Oqibatda shunday bo'ldiki, ular daryoga yetib keldilar. Keyin nima bo'lgani haqida har xil rivoyatlar bor. Ulardan biri shuki, Germaniya qiroli Barbarossa yoshi keksa 70 lardan oshgan bo'lib, temir sovut unga og'irlik qilar edi. Sovuq daryodan o'tayotib, u o'z otidan yiqilib, yuragi xurujdan o'ldi. Frederick Barbarossa dies and Ibn al-Athir says فَغَرِقَ مَلِكَ الْأَلْمَانِ فِي مَخَاوَ لَا تَبْلُغ نُصْفَ الرَّجُلِ Ibn al-Athir is joking and saying the king of the Germans diet and water that doesn't reach your knees. Ibn Asir rahimahulloh bu haqida shunday hazil qiladi. Nomi butun Yevropani dahshatga soladigan Barbarossa tizza bo'yi kelmaydigan suvda cho'kib o'ldi. Va yana aytishcha, qirol vafotidan keyin qo'shin orasida bo'linish sodir bo'ldi. Har xil kasalliklar tarqala boshladi. Shom diyorlariga yetganida ularning ahvoli juda xarob edi. Akka shahriga yetganlarida esa 300 minglik lashkardan 100 ming qolgan edi xolos. O'sha qolgan askarning ham Salohiddin lashkariga qarshi turishiga madori yo'q edi. Shu sinov orqali Alloh ummatning iymonli kishilarini ajratib oldi. Barbarossa muqaddas yerlarga kirishga qasam ichgan edi. lekin Alloh bu ishni amalga oshirmadi. Shunda uning o'g'li otasining qasamini amalga oshirish niyatida jasadni buzilmasligi uchun suvda qaynatib, balzamlab, uksusli boshkaga solishdi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay jasad yiringlab bochkadan otilib chiqdi va jasadni yo'lga ko'mishga majbur bo'ldilar. Allohning diniga qarshi chiqqan kimsalarning ahvoli mana shunday ayanchli bo'lishini tarixda juda ko'p uchratish mumkin. So let's now prove this claim or hypothesis and see if it's true or not. And I'm going to use this principle of إذا أراد الله أمرا هيئ له أسباب. Alloh Barbarossaning oyog'i muqaddas yerlarni bosishini istamadi. Shuning uchun agar Alloh bu ummatga g'alaba berishni xohlasa, u zot shunga yarasha sababni keltirib chiqaradi. Qadrdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi bor. Ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g yo'l jihoddadir baraka fazilat turqon shukr qil ketma to'yon qanoatli bo'l jamoatimizga hijrat qilib kelayotganlarning safi davom etmoqda. Ularni bu yerlarga yetaklayotgan narsa targ'ibot filmlari ham emas, radio va internetlar ham emas, balki muhojirlarning istixora qilib so'rayotgan duolaridir. Bizning ishimiz esa faqatgina bir sabab. Odil assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yangi muhojirimizning ismlari Yaxshi Alhamdulillah yaxshi. Qancha bo'ldi kelganingizga? Shu bir haftali 10 kuncha bo'lyapti. Qanday keldingiz? Shu birodarlar bilan aloqaga chiqib, inshaalloh ular yordamlashib yuborishdi. alloh rozi bo'lsin ulardan shu endi yo'lda aytsak shu aloqaga chiqib aloqadan bir birimizni uchrashib keyin keldim bu yoqqa kelishingiz oldidan harakat bilan biron bir kishi bilan bog'langanmisiz aloqa qilganmisiz ha alhamdulillah mana shu do'stim birodarlar bor ular shu yerdagi birodarlar bilan aloqada edi meni ham to'g'irlab qo'yishdi tanishtirib aloqada bo'lib kelganman jamoatda tanishlaringiz bormidi tanishlardan bor edi bittasi abdusobir degan birodar shahid bo'libdi ha abdusobir andijoniy taxallusi bilan tanish bo'lgan sad birodarimiz bir necha oy avval o'zi orzu qilgan shahodatga yetishgan qabul qilsin shahodatini shu birodar bilan tanish edingiz tanish edik endi internetda tanish edik ko'rishmagan edik endi muloqotda edik birga kelmoqchi edik keyin ayrim sabablarga ko'ra men qolishimga to'g'ri keldi shunday qilib mana odil yevropadan kelibsiz biz haqimizda ham eshitgan bo'lsangiz kerak a jamoat haqida ko'proq ma'ruzalarni eshitib jumadan jumagacha dasturlarni eshitib yangiliklarni ko'rib turaydim qanday taassurotlar taassurotlar yaxshi bu birodarimizning safimizga kelib qo'shilishi Allohdandir. Internetdagi kom saytimiz faqatgina sabab bo'lgan xolos. Alhamdulillah, mana ko'rib kelib ham ko'rdim, o'zim guvohi bo'ldim. Yana ham ishonch 100% bo'ldi. nimaga ishonchingiz hosil bo'ldi biz haqimizda biron bir gaplar eshitganmidingiz endi to'g'risini aytsa har xil gaplar bo'ladi endi masalan Alloh alam bu birodarimiz ham yo'ldagi shaytonlarga duch kelganga o'xshaydi mana shu fitnalar asosan qayerda ko'p rossiyada endi bo'lib turadi shu internetda ham bor narsa saytlarda qaysi saytlarda одноклассник shu mobilniy agentda ko'pincha yuradi biz haqimizda fitnalar bo'lib turadi shundaymi ha bu yo'q emas bor fitnalar ko'p ho'p shu fitnalardan birontasini aytib berasizmi endi har xil gaplar bor bir xil aytadi yerga bormagin shu hech jamoatga bormagin jamoat unday yaxshi emas qanday savol beramiz qanday yomon u qanday yaxshi emas endi borsang ko'rasan o'zing bormaganing ma'qul deb aytaydida stop pauza odilga jamoatga bormagin deyotganlar borsang ko'rasan deyishibdi Tushunishimcha ular Odilga jamoatga bormagin deyshapdi-yu, lekin borishiga qarshi emaslar. Yoki siz qanday tushundingiz? Keling yana bir bor shu so'zni qayta Odildan eshitib ko'rsak. Endi har xil gaplar bor. Bir xil aytadi yerga bormagin, shu chiqib jamoatga bormagin, jamoat bunday yaxshi emas. Qani savol beramiz, qanday yomon u, qanday yaxshi emas? Endi borsang ko'rasan o'zing. Bormaganing ma'qul deb aytaydi-da. hop mana kelib siz ko'rdingiz-a hozir? Ha, alhamdulillah, yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni hech qanday fitna yo'q, biron bir e, bir e, gap so'z yo'q, lekin bormagan deyishgan, shundaymi? Ha, bormagan deyishgan. Siz so'ramaganmisiz, qanday fitna bor, qanday bir yomonlik bor? So'raganman, shu ko'pinchani o'qib aniqlik kiritishmoqchi bo'laydim o'zi. Endi bir 100% dalili yo'q bo'laydi. Ha, dalili yo'q. Ular jamoatga kelib, o'z ko'zlari bilan hech narsa ko'rmaganlar. Keling, Odilning odilona so'zlarini tinglaylik. Ishqib 100% shu ishonch bilan aytamanki, keldim mana ko'rdim jamoatda. Alloh rozi bo'lsin birodarlardan. Hammasi yaxshi, mashallah. Yaxshiligi nimada? Endi Qur'on, sunna bilan amal qilib, endi kutib olishlar, endi bir birodarlar bilan bir samimiyatlik, bir mehr deyiladimi? Bir oiladek o'zimni his qilyapman. so'rasdim ko'pincha qiziqaydim nima sababdan borib ko'rlaymi deganda yo borib ko'rmadik endi ular ham eshitganni balkim eshitgandan shunday fitnalarga o'zlari tarqatib yuribdimi yo shu shunaqalar borda endi bu hasadgo'ylar deyiladimi buni endi yana ham shu jamoatga qo'shib bitta ummat birlashish o'rniga ular ayirmoqchi bo'ladida masalan olloh uchun emas o'zi nafsiga qarab ish tutadi bular u yerda o'tirib mana shunday ishlar qilishlariga ularga nima sabab bo'lyapti ularga nima foyda endi bunisini bilmadim endi aniq bilmayman endi bu men o'ylaymanki shu hasadmi bu bir ko'rolmaslikmi yo bir masalan bir xili eshitishim bo'yicha shu jamoatga kelib ketgandan keyin shunaqa fitnalarni chiqarayotgan deb eshitdim endi aniq bilmayman allohu alam bu hasad ham emas balki kimlargadir yordam berishdir shu narsalar sabab bo'lishi mumkinda odil mana jamoatda kelib ko'rdingiz o'z ko'zingiz bilan Э, taassurotlarga ham ega bo'ldingiz ozgina bo'lsa ham inshaalloh endi ta'limdan o'tib yana bir e, biron bir ta'limdan keyin yana o'zingiz ko'rasiz ho'p endi o'sha yerda turgan aka uka opa singillarga nasihatingiz jamoat haqida nasihatim avvalambor bizan shularni anavi qilish niyatda ollohni dinini ola qilish niyatda hijrat va jihod qilish farzayn bo'lib turibdi hozir shu narsaga qattiq anaqa qilib harakat qilishlarini so'rayman iltimos qilaman inshaalloh allohni o'zi yordam beradi kelib ko'rdim hammasi yaxshi mana hozir aytyapsiz ummat qiyin ahvolda aka uka opa singillarimiz qamoqlarda zindonlarda qiynoqda shunday hmm. ya'ni ummat hozir qiyin holatda turganda shularni fitna qilishiga qanday hozir fikringiz fikrim yana ham hissasini qo'shib shu ummatni birlashishiga bir tana bir jon bo'lib harakat qilishni o'rniga bu ishi yaxshi emas bu yana ham shu nusratni kechiktirayotganga shu sabablar ko'p bo'lyapti yana ham shu olloh uchun harakat qilib anavi qilishlari yaxshiroqda bu ishlari yaxshi emas yaxshilikka olib kelmaydi chunki birlashishdan to'sib turibdi bu narsa biz hozir birlashib kufrga qarshi kurashishimiz kerak jonimiz va molimiz bilan qo'ldan kelgancha qilayotgan ishlarini ummatga zarar ekanini bilishganda edi zulmlardan qochib chiqqan musulmon ummatni kufrga qo'l bermagan jamoatdan qaytarmagan bo'lar edilar fikrim yana ham hissasini qo'shib ummat birlashishiga bir tana bir jon harakat qilish o'rniga bu yaxshi emas Qadirdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadirdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi Endi so'z navbatini jamoatimiz qozisi Sobitxon akamizga beramiz. Auzu minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. birodarlarga eslatib qo'ymoqchi bo'lgan gap shundan iborat ediki mana shu harakatimizni ko'zlagan maqsadi hammamiz bilamiz allohni shariatini yer yuzga oliy qilishlik shariat kitobi sunnat va hokazo ko'pgina har kuni takrorlanadigan so'zlarimiz bor va e, shuning uchun va hozir mana shu qazovat degan soha qazovat degan narsa bu katta bir mas'uliyat katta bir omonat shuni ham bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu narsa bir faxrlanadigan maqtanadigan narsa bo'lib qolmasin balki bu narsa amaliy bo'lishi kerak chunki hayotimizdan mana shu yurish turishimizdan ko'zlangan maqsad shariat deb bo'lyapti mana shu jangimiz bo'lsin jangimiz bizni amerikani ingliziga uchun jang qilmayapmiz yo pokistonni boshqa bir nimasi uchun jang qilmayapmiz shu olloh diniga bo'ysunmagani uchun jang qilyapmiz shuning uchun mana shu hijrat shuning uchun shu darbadarlik hammasi shuning uchun alloh taolo qur'oni karimda aytadiki azu billahi minash shaytonir rojim qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin ayting albatta men namozim meni qurbonligim meni hayotim va meni mamotim o'limim hammasi robbil alamin bo'lgan olloh uchun deb ayting deydi alloh taolo va boshqa oyatda azu billahi minash shaytonir rojim va anihkum baynahum bima anzalalloh va la tattabi ahvaahum siz insonlar o'rtasida alloh taolo nozil qilgan shariat bilan hukm qiling va ularni xohishlariga ergashmang deb alloh taolo buyuradi shuning uchun ham mana shu shariat tatbiq qilish degan katta bir e, da'voda olganmiz shu da'voni bilaylikki juda og'ir da'voni ko'targanmiz bu og'ir da'voga o'zimiz ko'tara olamizmi shunga ham bir hushyor bo'lishimiz kerakki agar o'zimizda ham niyatlarimiz o'zgarib qolsa dunyo muhabbati va hokazolar kirib qolsa axloqiy buzg'unchiliklar kirib qolsa shariat tatbiq qilish degan narsaga davoimizga o'zimiz ertaga o'zimizga og'irlik qilib qolishi mumkin alhamdulillah jamoatni men ko'rgan bo'lsam alhamdulillah aksar jamoat yaxshi qabul qilishligi xosatan masalan e, amri ma'ruf nahiy munkardagi qo'ygan qonun qoidalar bo'lsa shu qonun qoidalarni aksar jamoat qabul qiladi ko'taradi ya'ni ko'targani shu demak aksar jamoatda aksarda yaxshilik bor juda kamchilik borki e zulm bo'lyapti juda qattiqlik qilibyapti e, bu bunaqa narsa yo'q edi siyratda bunaqa narsa shariatda yo'q edi deb turli xil chiroyli bahonalar va hokazolar qilib qilayotgan kishilar juda kam aksar odam to'g'ri qabul qilib tushunib nima qiladi Yoki amr ma'ruf nahiy qonun qoidalari ham bir nimaga o'xshaydiki misoli bir ximiyada bir nima bor lakmus qog'ozchasi degan bir qog'ozcha degan nima borki ya'ni 3 ta suyuli turgan bo'lsa bitta idishda suv bitta idishda xlor boshqasida bitta boshqa bitta suyuli turgan bo'lsa ko'rinishi hamma suvga o'xshaydi lekin shu uchalovini farqini bilish kerak bo'ladi laboratoriyadagi ximiya o'sha odamga shunda u nima qiladi bitta qog'oz chiqadi lakmus qog'oz degan qog'oz chiqadi shuni uchta shu idishdagi nimaga ko'rinishi suv bo'lganiga bunday tekkizib kiradi shunda uchalovida turli xil u nimani bittasida rangi o'zgarmaydi bittasida rangi o'zgaradi bittasida boshqacha rangga o'zgaradi shu bilan qaysi zohiran suyuqlikda ko'rinishdan suvib turgan narsani qaysini suvligi qaysinisi xlorligi va qaysinisi qaysi boshqa moddaligini bilib oladi shunga o'xshagan amri ma'ruf qonun qoidalari ham shunga o'xshagan bir narsa deb o'ylaymanki mana shu amri ma'ruf qonun qoidalariga jamoatimiz ko'tara olsa ko'tara olayotgan bo'lsa demak shu shariatga qanchalik o'zi ergashishligi tatbiq qila olishligi bitta belgi deb o'ylayman allohu alam ya'ni umumiy nimadagi o'zim ko'rganimda alhamdulillah birodarlarda e, shariy mahkamani anaqasida bo'lsin nima qilishlik alhamdulillah yaxshi itoat qilishlik qabul qilishlik yaxshi va lekin albatta <clears throat> ozgina ozgina noroziliklar bo'lishligi o'zi asli tabiiy ham chunki insonni hayotida bu narsa bo'ladigan narsa hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtida ham bo'lganki qazovat qilganlarida bitta ansoriy bilan Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu bitta yerga suv quyish, suv sug'orish masalasida tortishib qolishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganda, ash Ansoriy bilan Zubayr ibn Avvom payg'ambarimiz hukm qilganlarida Ansoriy uni qabul unga norozi bo'ladi-da, ha bu ammangizni o'g'lida deyaveradi. Ya'ni insonlarda shunaqa ba'zida norozilik bo'lib turadi shunaqangi. Ya'ni bu narsa bir jihatdan ham tabiiy, ya'ni qanaqa noroziliklar bo'lishligi va hokazo lekin e, lekin bir narsani ham tushunib qo'yaylikki qazovat degani fatvo degani emas fatvo deganda bir kishi so'rasa fatvo so'rasa bir umumiy fatvo beradi lekin uni xohlasa oladi xohlasa olmaydi lekin qazovatda bir kishini oldiga olib kelib nima qilgandan keyin undan keyin yo men dalilini ko'raman yo men qoniqmadim degan narsa bo'lmaydi qazovatni hukmi xohlasa xohlasa majburiy o'tadi agar har qancha o'zicha falon mazhabda manaqa ekan falon oyatda bunaqa ekan degan davo ko'tarsa ham u davolar o'tmaydi chunki qazovat oxirgi nuqta dunyodagi oxirgi nuqta oxiratda albatta haqiqiy qazovat oxiratda bo'ladi dunyodagi nima oxirgi hukm shu shuni ham tushunib qo'yaylikki ya'ni kimgadir masalan jamoatda shar'iy mahkamada turli xil o'rinlarda hukm qilish kerak bo'lgan bo'lsa shuni bo'ynidagi katta mas'uliyat albatta Allohdan qo'rqib, qo'rqib nima qilish kerak? Hukm qilishlik kerak. Lekin o'zimizda bo'lgan ilm bilan Allohdan qo'rqib biz ham albatta men ham boshqa birodarlar ham inshaalloh shunga harakat qilamiz va shunga tavsiya qilamiz va shunga buyuramiz ham shu ishga. Taqvo qilishlikka va nafs bilan yoki shoshib, shoshma shosholik qilib hukm qilmaslikka yoki bir tarafni eshitib hukm qilmaslikka chaqiramiz. Albatta o'rganib vaziyatni yaxshilab o'rganib, ikki tomonni eshitib, va o'zimizni bilgan ilmimiz bo'yicha tekshirib bitta hukm qilgandan keyin u qazovat. Undan keyin gap o'tmaydi, xohlasa xolamasa majburiy bo'ysunish kerak. Agar xato qilgan bo'lsak, xato xato qilingan bo'lsa, u xato qilingani u unga ziyon olmaydi, ya'ni oxiratda u narsa ma'lum bo'ladi. Lekin modomiki xiyonat qilmagan bo'lsak, bo'ldi. U eng eng yomoni xiyonat, ya'ni qazovat ba'zi xato qilib qo'yishi mumkin. Chunki <clears throat> ya'ni zohirda hamma narsa dunyoda hamma narsa dunyoda olmaydi ko'rinmaydi narsa isbotini topmaydi dunyoda va shuning uchun mana shu <clears throat> aytib o'tganimizdek shariat bilan hukm qilishlik degan davo juda ham katta davoligini va mas'uliyatlari borligini va uni ko'tara olishlik ko'tara olmaslik ya'ni masalalari borligi va uni qonun qoidasi xohlasa xohlamasa bo'ysunishi lozimligi va hokazolarda jamoatni o'ziga ham yaxshiroq bilintirib tanitib qo'yishlikka inshaalloh harakatimiz bor Dunyomisan, sen, bunchalar bevafosan. Qaytar dunyo qissalari. Mahbubga ham jafosan, sen, dunyosan, bunchalar bevafosan. sen, gunohiga tavba qilgan gunoh qilmagan kabidir. Gunohni e'tirof etganning nafsi rohat topur, qayg'u, hasrat, malomatdan qutulur. Bir kishi aytadi: "Men o'z onasiga zulm qilgan farzandman. Afsuski, men bu ishimning naqadar qabih ekanligini vaqt o'tganidan keyin angladim." Bu zulm do'stimning singlisiga uylanmoqchi ekanligim oshkor bo'lganidan keyin boshlandi. Qizning ismini eshitgan onam qichqirib yubordi. "Yo'q, bolam, bu oiladan uzoq bo'l. Ularga yaqinlasha ko'rma. Yaxshi qizlar ko'p. Men sening foydangni o'ylayapman xolos. O'zim senga yaxshi qiz topaman." Men esa onamga uzul kesil ohangda dedim. Onajon, u mening hayotim. Mening ishimga aralashmang. O'ylanadigan menman, siz emas. Otam vafot etganidan so'ng ayni yoshlik chog'ida boshqa turmush qurishdan voz kechib, butun umrini men bilan opamning tarbiyasiga bag'ishlagan onam mening so'zlarimni eshitib jim qoldi. onamni o'sha qiznikiga sovchilikka yubordim. Qizni ko'rgan onam larzaga keldi. Hatto bu holat uning yuzida ko'rindi. Men bunga parvo qilmay, to'y ishlarim bilan chalg'idim. Onam o'sha jimligicha to'yga ishlatish uchun menga qimmatbaho narsalarini berdi. Uylandim, Onam bilan hayolimni band qilmaslik maqsadida onamni o'z uyida qoldirib, ayolim bilan alohida mustaqil hayot kechirishni istadim. Chunki onam va ayolim bir-birlarini yoqtirishmas edi. Onamning nazarida xotinim xush muomaladan begona edi. Ha, ichimda onamni malomatlar edim. nega ayolimni bunchalik darajada yomon ko'radi? Xotinim esa onamni yaxshi ko'rishini, uni hurmat qilishini, onam biz bilan birga yashasa, uning xizmatini qilishini ko'p aytgan. Ayolimning bu so'zlari meni o'ziga bog'lab olgan edi. U his tuyg'ularimni shunchalik darajada egallab olgan ediki, men xuddi o'z onasini unutib, u tomon shoshgan go'dak kabi edim. Onamning kundan kunga tinka madori quriyotgan edi. U yana jim. Onamdan keliningiz bilan kelib, siz bilan birga yashaylikmi? deb so'radim. Onam qat'iy ohangda yo'q. xotining men bilan kecha-yu kunduz birga bo'lib yashayotganini ko'rib o'lgandan yolg'iz holda o'lganim afzaldir. Umrimning ko'pini yashab bo'ldim. Endi o'zimni sabrlilarning ajrini zoya ketkazmaydigan Karim Parvardigorimga topshirmoqchiman. Bolam, dedi. Yillar o'tdi. 6 bolaning otasi bo'ldim. Meni hayron qoldirgan narsa onamning farzandlarimni xushlamay, opamning farzandlariga mehribonlik qilishi edi. Yillar o'tib, onam dard ortidan to'shakka mixlanib qoldi. Shunda opam mendan yuz o'girdi. Mening ismimni aytishni ham istamadi. Opam nega menga bunday muomala qilayotgani onam kasal bo'lib yotgan bunday paytda menga nisbatan nega bunchalik o'zgarib qolganligiga qiziqdim. Shu payt opam menga ichidagilarni to'kib soldi. Bunday bo'lishiga sen sababchisan. Sen xotining bilan onamni ranjitdinglar. Xotining onamni sen yo'g'ingda haqorat qilar, masxaralar, farzandlaring ham onasi bilan birga onamni masxara qilishar edi. Onam menga yig'lab shikoyat qilar va uyingda janjal bo'lmasligi uchun bularni senga yetkazmasligimni tayinlar edi. Sen hatto onamga mana bunday majruh paytida ham ishonmaysan. Farzandlaring tarbiyasizliklari, buvalariga mehrsizliklari sabab onangga ko'p azoblar berishdi. Opam qo'li bilan yuzimga urmoqchiday bo'lib, alam va g'azab bilan so'zladi. Sen xotin tanlashda adashding. Shundan keyin o'zimni ushlab tura olmadim. Go'daklar kabi yig'lab onam yotgan xonaga kirdim. Onam shiftga qarab yotar, yuzidan nur yog'ilar edi. Demak bu uning oxirgi lahzalari. Men go'yo koinot mahkamasining sahnasida turar, onam esa menga qarab, "Bolam, nega kechikding?" deya yotgandek edi. Men esa yig'lagancha, "Onajon, meni kechiring. Men gunohkorman. Endi sizni xafa qilmayman. Menga fursat bering. Rad etmang." der edim. u jimgina oxiratga rihlat qildi. Mana 30 yildan beri ko'z yoshlarim yuzimni yuvadi. Zero o'zgalardan ibrat olgan baxtli insondir. Bir muddatli lazzating shunga shuncha xizmating besh kunlikdir izzating kimlarga mahliyosan dunyomsan dunyosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyomsan dunyosan mahbubga ham jafosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyomsan dunyosan mahbubga ham jafosan endi navbatni ne'matulloh akamizning tarjimasiga bersak marhamat ne'matulloh aka Assalomu alaykum, Jundulloh ovoz radiomizning qadrli tinglovchilari. Keling, Shayx Imron Husayn ma'ruzasini davomini eshitaylik. Bu masalada shayx qanday fikr berar ekanlar? I leave behind me two things. So long as you hold on to them, you will never go astray. The book of Allah and my sunnah. And here is his sunnah. Men o'zimdan so'ng ikki narsani qoldirib ketaman. toinki shu ikkisini mahkam ushlasangiz, adashmaysizlar. Allohning Qur'oni va mening sunnatim deb Rasululloh aytganlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq bo'lgan pullar. Bular qimmatbaho metallar, qimmatbaho metallar yetishmovchiligi bo'lgan vaqtda oziq-ovqatda ishlatiladigan, yetarli miqdorda topiladigan va asosiy iste'mol mahsulotlaridan va uning saqlash muddati uzoqligi shartlariga to'g'ri keladigan narsa pul qilib ishlatiladi. Sunnati pul bu pulning qiymati uning o'zida bo'lishligida. Hayronman. Bu tanishtirib o'tgan pullarimiz Qur'onda ham bormikin? Bir bor Qur'onga ham qarab ko'raylikchi. Qur'onning Oli Imron surasida shunday deyiladi. Ahli kitob orasida shunday kishilar borki, unga qintor, ya'ni 12000 dinor molni omonat qo'ysangiz, xiyonat qilmaysizga qaytaradi. Ularning orasida yana shundaylar ham borki, unga 1 dinorni ishonib bersangiz, to ustida turib olmaguningizcha sizga qaytarib bermaydi. Buning boisi ularning ummiy, kitobsiz kimsalar uchun bizning ustimizga hech qanday yo'l yo'q deishlaridadir. Ular bilib turib Alloh haqida yolg'on so'zlarni so'zlaydilar. Nima uchun bir kishi katta miqdordagi boylikni qaytaradi, lekin boshqasi esa bir dinorni ham qaytarib bermaydi? O'lchov ikki xil bo'lganligida. Riboning haromligi Qur'onda va undan oldingi muqaddas kitob Tavrotda ham kelgan. Lekin ular buni bilib turib o'zlari o'zgartirishgan. Yahudilarda Yahudi Yahudiga ribo berishi taqiqlangan. Lekin Yahudi bo'lmagan inson shaklidagi hayvonga ribo bersa bo'ladi. Bu ularda halol sanaladi. Bunday ko'rsatma Alloh tomonidan kelmagan, balki ularning o'zlari o'ylab topgan yolg'onlari deb aytiladi. Dinor bu nima? Mana Qur'onda kelgan ekan-ku. Mana ko'rib turganingizdek, oltin tanga bo'lgan dinor Qur'onda zikr qilingan. Endi Yusuf surasiga qaraylik. Yusufning akalari uni quduqqa tashlaganlarini eslaysizlarmi? Yaxshi. Shundan so'ng yo'lovchi karvondagilar uni quduqdan chiqarib olganlarini eslaysizlarmi? Keyin karvon Misrga yetib kelgach, uni arzon bahoda bir necha dirham tangaga sotib yubordilar, chunki ular Yusufga qiziqmagan edilar. Bunga qarang, ajib, nafaqat oltin tanga, balki kumush tanga ham Qur'onda zikr qilingan ekan. Nima uchun bu mavzuni bizlarga hech kim o'rgatmaydi? Ana endi Kahf surasida esa yosh yigitlar 300 yil uxlaganlaridan so'ng ular birinchi bo'lib nimani his qiladilar? Shubhasiz ochlikni his qiladilar. Shunda yigitlardan birini oziq-ovqat olib kelishlik uchun tanga pul bilan uni jo'natishadi. Endi bir kishini mana shu pulingiz bilan shaharga jo'natinglar. U eng sara, pokiza taomlarni tanlab, sizlarga undan rizq nasiba olib kelsin. Shunday qilib Qur'onda hamma turdagi qimmatbaho metallar turi kelgan ekan. Agar endi bular mamlakatda topilishi qiyin bo'lib qolgan bo'lsa, unda bularning o'rniga oziqa mahsulotlari ishlatiladi. Misol, agar siz Kuba mamlakatida bo'lsangiz, qimmatbaho metallar topilmasa va siz sunnatiy pulni tiriltirmoqchi bo'lsangiz, nimani pul o'rnida ishlatishingiz mumkin? Yaxshi, to'ppa to'g'ri, shakarni pul qilib ishlatsa bo'ladi. Agar endi Indoneziyaning go'zal oroli bo'lmish Jafaga borsangiz, u yerda oltin va kumush yetishmovchiligi bo'lsa, sunnatiy pulni tiriltirmoqchi bo'lsangiz, u joyda qaysi oziqa mahsulotini ishlatishingiz mumkin? Javob bering. Bu guruch Chunki Jafa orolida yuzlab kilometrga cho'zilib ketgan yam-yashil sholi ekinzorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu Jafa orolida guruchni pul o'rnida ishlatishlik to'g'ri bo'ladi. Chunki guruch asosiy oziqalardan yetarli miqdorda topiladi, saqlash muddati ham uzoq. Dunyodagi har qanday bankirdan so'rab ko'ring. Qachon qog'oz pulning qadrsizlanishi ehtimoli sezilsa, u o'sha zahoti oltin sotib olishga harakat qiladi. chunki u o'zini oltin bilan xotirjam his qiladi. Iqtisodiyot sohasidagi eng kuchli olimlar oltin kelajakda pullar olamida muhim ahamiyatga ega bo'ladi deb insoniyat yana oltinga qaytishga urg'u bermoqdalar. Bilasizlarmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun kelib muomalada oltin va kumushdan boshqa narsa bo'lmaydi deb marhamat qilganlar. Lekin Dajjal kelganidan so'ng g'aroyib voqealar sodir bo'la boshladi. Dajjal birinchi hujumni Yevropa nasorolarini o'zgartirib yubordi. Muqaddas zaminga qayta-qayta jihod qilgan nasorolarni Europe which fought jihad jihad again and again to liberate the holy land. Ha ha, nasroniylar jihod qilgan. Salibiylik yurishlari jihoddan boshqa narsa emas. Yevropa poplari muqaddas zaminni ozod qilishlik uchun jihad olib borgan. Ular buni muqaddas urush deb ataganlar. Dajjalning birinchi davrida Britaniya davlati dunyoni boshqaradigan kuchli davlatga aylandi. 18-asrning o'rtalariga kelib, Angliya banki vujudga keldi. Davlatga qarashli idora hisobida emas, balki shaxsiy mulk sifatida vujudga keldi. Angliya davlatiga bank nima uchun kerak bo'ldi? Bankdan davlat qarz oladigan bo'ldi. Pul nima uchun kerak edi? Urush qilishlik uchun. Angliya banki yangi narsa ixtiro qildi. Oltin va kumush o'rniga qog'oz pullarni ixtiro qildi. Mamlakatga taqdim qildi. Angliya banki yana bir yangi narsani ixtiro qildi. Menda 100 so'm bor. Siz mendan qarz olmoqchi bo'lsangiz, men sizga faqat 100 so'm taklif qila olaman. To'g'rimi? Menda 100 so'm bo'lsa, qanday qilib men sizga 200 so'm berishim mumkin? Buning iloji yo'q. Lekin Angliya banki buni qildi. Ha ha. Buni iqtisodiyotda fractional reserve deyiladi. Shunday qilib Britaniya dunyoning moliyaviy markaziga aylandi. Dunyoga qarz bera oladigan markazga aylandi. Bu moliyaviy imkoniyat Yevropa mamlakatlariga dunyoni oqtanlik bo'lmagan mamlakatlarni qo'l qilib olishga yordam berdi. Yevropa turli mamlakatlarni bosib olib, nafaqat siyosiy shirkni tarqatdi, balki bu mamlakatlarga riboni ham joylashtirdi. Va ana shundan so'ng bu qul mamlakatlarni qullikdan ozod qila boshladi. Britaniya davlati riboli qarz berib, boshqa mamlakatlardan foyda qila boshladi. Britaniyaning funt sterling puli dunyoning millatlar aro puliga aylandi. Biz faqat oltinni pul deb bilar edik. Funt sterling degan qog'ozni millatlar aro pul ekanligini eshitmagan edik. Axir oltin qayerda bo'lsa ham oltin edi-ku. Lekin yangi pul dunyoga keldi. Bu pul dunyoni boshqarayotgan davlatda Dajjalning orolida vujudga keldi. Bu funt sterling. Birinchi va ikkinchi jahon urushlari o'rtasidagi vaqtda Amerikaning Nyu-York shahrida kelishuv bo'lib o'tdi. Bu kelishuvda funt sterling o'z o'rnini Amerikaning dollariga bo'shatib berdi. Bu kelishuvda ikki narsaga kelishib olingan. Birinchisi Amerika dollari yagona millatlar aro puli hisobida qo'llaniladigan bo'ldi. Dollarning bahosi oltinga nisbatan bog'landi. Dunyoning boshqa pullarning bahosi esa dollarga nisbatan bog'landi. Misol uchun Pokiston rupiyasining qiymati qanchaga teng deb so'rasangiz, odamlar 6000 Pokiston rupiyasi 1 unsiya oltinga teng deb aytishlari mumkin. Lekin unday emas. Bu xato. To'g'ri javob shunday bo'ladi. Pokistonning 56 rupiyasi 1 dollarga teng. Bu dunyo ko'rgan odamlarning javobi bo'ladi. Amerikadagi o'sha yig'ilishda birinchi kelishilgan narsa shu bo'ldi. Dollar oltinga nisbatan qiymatga ega bo'ladi. Dunyoning qolgan pullari Amerika dollariga nisbatan qiymatga ega bo'ladi. Endi agar dollar qulasa, dunyodagi hamma pullar qulaydi. Kelajakda bizni nima kutayotganini endi tushungan bo'lsangiz kerak. O'sha uchrashuvda 35 dollar 1 unsiya oltinga teng deb qayd qilingan. Ikkinchi kelishilgan narsa shuki, faqatgina davlatlarning markaziy banklari o'zlarida yig'ilgan Amerika dollarlarini Amerikadan oltinga almashtirib olishlari mumkin. Now, if we go <laughs> to the US government with our US dollars and say, Uncle Sam, we want the gold, Uncle Sam will say, get lost. The only people who we recognize as existing in the market now are government. Men va siz hisobda yo'qmiz. Amerika hukumatiga borib, bizda yig'ilgan dollarlarni almashtirib berishlikni so'rasak, ko'zimdan yo'qol degan javobni olamiz. Bugungi bozorda tan olinadigan kishilar bu faqat hukumatlar bo'lib qolgan. Bu harom emasmi? Bu pullar hammasi nasiya qog'ozdan boshqa narsa emas. Bularni haqiqiy pulga almashtirib bo'lmaydi. Funt sterling, Yaponiyaning puli, Xitoy, New Zealandiya dollari, Pokiston rupiyasi, Malayziyaning ringgiti Bular hammasi nasiya qog'ozlar. Bu qog'oz pullarni haqiqiy pullarga almashtira olmaysan. Faqat nasiya pulni nasiya pulga almashtirishing mumkin. Bu esa harom. Dollarni esa faqat hukumatlar oltinga almashtira oladilar. Amerikada bo'lib o'tgan o'sha uchrashuvdan so'ng Amerika dollari doimiy ravishda tushib bormoqda. Bu behosdan emas. Uyg'oning. Bu shunday qurilgan. 1971-yilning sentyabrida Britaniya hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari juda ko'p miqdorda pul chop qilganini sezib qoladi. Amerikada bosib chiqarilgan qog'ozlarni o'rnini bosishga yetarli oltin yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu shunga o'xshaydi. Bank 1000 so'm qarz beradi, lekin unda faqat 100 so'm bor. Britaniya 3 milliard dollar bilan Amerikaga oltin olgani keladi. Lekin Amerika banklari pulni bermaydi. Nima uchun? Chunki butun Britaniya buncha oltin olib ketsa, topingchi, ertaga bankka birinchi bo'lib keladigan odam kim? Tabiiyki, Saudiya Arabistoni oltin olgani navbatga turadi. Saudiya Arabistoni har kuni nasoslarda neftni so'rib, uni shu yashil qog'ozga almashtirmoqdalar. Agar Britaniya dollar o'z kuchini yo'qotganini bilsa, men Saudiya Arabistoni albatta qog'ozlarni oltinga almashtirgani boraman deydi. Undan so'ng kim keladi? Ikkinchi bo'lib navbatga Quvayt keladi. Shuning uchun Amerika prezidenti Nixon dunyoga e'lon qildi. Mana nima deb e'lon qilgan. Biz 35 dollarga 1 unsiya og'irligidagi oltinni almashtirib beramiz. Lekin biz va'damizda turamiz deb aytmaymiz. Islom bizga nimani o'rgatadi? Bergan va'dasi turishlikni o'rgatadi. Shunday emasmi? Odamlar bergan va'dasiga ishonilgan holda kelishuvlar o'tkaziladi. 1973-yilga kelib 1 unsiya oltin 40 dollarga teng bo'ldi. Moliya gazetalari sizlarga oltinni narxi ko'tarildi deb aytishadi. Lekin bizlar ozgina bosh ishlaydiganlar aytamizki, ey ahmoq, oltinni narxi ko'tarilayotgani yo'q, qog'ozning qiymati tushmoqda deb aytamiz. Lekin 1973-yilning oktyabr oyidagi Izroil va arab mamlakatlarining urushi bo'lib o'tgandi. Saudiya Arabistonining podshohi Faysal umum arablar Amerikaga neftni bermaslik boykotini o'tkazdilar. Bu boykotdan Amerika bank va moliya idoralari vahimaga tushdi. Nima bo'lganini bilasizlarmi? Bir kechada dollar quladi. Dollar 400% ga tushib ketdi. 1 unsiya oltin 40 dollardan 1 unsiyasi 160 dollarga tushib ketdi. Mana ko'rib turibsiz. bu yolg'on va firibgarlik ustiga qurilgan soxta pullarning ahvoli nima bo'lganini. 1980-yilning yanvar oyida Eron revolyutsiyasi sodir bo'ldi. Sovet ittifoqi Eron revolyutsiyasi Afg'onistonga ham o'tib ketmasligini yonini olishlik uchun uni bosib olishlik bilan javob bergan vaqtda yana bir bor Amerika bank va moliya idoralari vahimaga tushdi. 1980-yilning 15-yanvar oyida dollar yana bir bor quladi. 1 unsiya og'irligidagi oltinga 850 dollar barobar bo'ldi. Bu holat bizga soxta va firibgarlikka qurilgan qog'oz pullar moliyaviy sistemasi o'ta qaltis ekanini ko'rsatmoqda. Esingizda bo'lsa, otam menga 100 ta tuyaga yetadigan oltin qoldirgan edi. Meni o'z qaromog'iga olganlar, "Kel, bu bola hali kichkina, uni oltin tangalarini dollarga almashtiraylik. Axir dollarda biz Xudoga ishonamiz deb yozilgan. Nega biz unga ishonmaylik? deb u oltin tangalarni 350 dollarga almashtirib, uni saqlab qo'yadilar. Men 21 yoshga to'lganimda bozorda talab va taklif o'zgarmas holda bo'lsa, men u olgan pullarimga qancha tuya sotib olaman? Atiga 8 ta tuya sotib olishim mumkin bo'ladi. Bu pul o'zining asosiy vazifalardan biri bo'lgan qiymatini saqlab qola olmadi. yo'q. Agar endi dollar o'rniga Trinidad pulini saqlab qo'yishgan bo'lsa, menda qancha tuya sotib olishga imkoniyat bo'ladi? 3 ta. Agar endi Venesuelaning pul birligi bo'lsa-chi, faqat bitta tuya sotib olishim mumkin bo'ladi. Nima bo'layapti? Soxta pul qadrsizlanmoqda. Bu tasodif emas. Meni 99 ta tuyaga shilib oldilar. Inglizchasiga rip off deyiladi. boyligimning 99 foizidan ayrilib qoldim. Bu boylik qayerga yo'qoldi? Meni qanday qilib shilib olishdi? Bizlarni shilib olishmoqda. Misol uchun, men bir oy ter to'kib ishladim. Mehnatim evaziga bir oltin tanga oldim. Oltinni uyga olib borib, oilamga topshirdim. Oilam oltin tangani saqlab qo'ydi. 5 yoki 10 yil o'tdi. Bozordagi talab va taklif o'zgarmas bo'lsa, men bir tuya sotib olishim mumkin. Hozirda esa Qullarning egasi qog'oz pul berishni boshlaganidan so'ng men bir oylik maoshimni uyga olib borib saqlab qo'ysam, when slave master started paying me with paper money, I could buy a camel, carry it home, put away the money. Five years later, when I take it out, can't buy a camel anymore. Could only buy a donkey now. 5 yildan so'ng men u pulga tuya emas, eshak sotib olishim mumkin. Qadrsizlangan pulga tuya sotib ola olmayman. Indoneziyadagi meni birodarlarim bu masalani yaxshiroq tushunishadi, chunki ularni yaxshigina shilib olishgan. Indoneziya davlatida esa 5 yildan so'ng o'sha pulga eshak ham emas, balki faqat echki sotib olaman. Ya'ni 5 yil vaqt o'tsa, o'sha pulga echki emas, endi faqat tovuq beradi. Meni maqsadim sizlarni uyg'otish. Maqsadim behurmatlik qilish emas. Lekin men kichkinaligimda bu mamlakatda bir dona ham olim yo'q edi. Hozirda esa tosh otsang mavlonolardan birini boshiga tushadi. Ummatning ko'zga ko'ringan ilmli olimlari bu mavzuni umuman ochmaydilar. Turkiya lirasini qiymatini bilasizlarmi qancha? Turkiyaning lirasi 16 million puli 1 dollarga teng bo'lgan. Lekin bizlarning hozirgi ko'zga ko'ringan ulamolarimiz hali ham uyg'onmaganlar. Biz sunnatiy pulga qaytishimiz kerak. Miqdori bir-biriga teng bo'lmagan tuyalarni almashtirsa bo'ladi-ku, ammo nima uchun 2 savat xurmoni 1 savat xurmoga almashtirish mumkin emasligini tushungan bo'lsangiz kerak. Chunki xurmo moliya, ya'ni pul sifatida ishlatilgan. Yaxshi, Men sizga 100 savat xurmo beraman, siz esa 200 ta savat qilib qaytarasiz. Ko'rdingizmi? Bu bilan biz riboga eshik ochayotgan bo'lamiz. Endi nima uchun ikki xil miqdordagi tuyalarni almashtirishlik riboga kirmaydi? Nega bu harom ham emas? Chunki hayvonlar pul vazifasida ishlatilmagan. Misol uchun men 1 oy mehnat qildim va meni xo'jayinim mehnatim evaziga echki berdi. Uyga ketayotganimda yo'lda echki o'lib qoldi. Oilamga borib, maoshim o'lib qoldi deb aytsam, u menga xo'jayiningga borib, echki o'lib qoldi deb aytgin deydi. Men xo'jayinimga, xo'jayin, maoshim o'lib qoldi deb aytsam, u menga men senga maoshingni berganimda u tirik edi-ku deb javob beradi. Shuning uchun hayvonlarni pul vazifasida ishlatib bo'lmaydi. Mangonichi, mangoni pul vazifasida ishlatsa bo'ladimi? Shayx, sizning pulingiz chirib bichib ketdi desangiz kerak. To'g'rimi? Hozirda biz sunnatiy pulga qaytishlik uchun nima qilishimiz kerak? Ertaga Isroil davlati katta urush boshlaganda biz bu narsalarga tayyor turishimiz kerak. Dunyoning birinchi puli funt sterling edi. Dunyoning ikkinchi puli dollar bo'ldi. Endi agar Isroil dunyoga hukmronlik qiladigan bo'lsa, u dunyoga chiqaradigan pul ko'zga ko'rinmas qo'lga ushlanmas bo'ladi. Ha ha, jiddiy gapirmoqdaman. Ko'zga ko'rinmas va qo'lga ushlanmas bo'ladi. U qanday pul bo'ldi deyishingiz mumkin. Unday pullarni faqat kallasi chorva hayvonlari kabi bo'lganlar qabul qiladi deyishingiz mumkin. Only those who have the brains of cattle will accept that as money. <laughs> We have plenty cattle in the world today. Lekin hozirda chorva mollari kallasini ko'tarib yurganlar dunyoda to'lib yotibdi. Bu yangi turdagi pul elektronik pullar bo'ladi. Hozirda bu elektron pullar ufqda o'z boshini ko'tarmoqda. Qalbida zarracha haqiqatga intilganlar bo'lsa, bugungi mavzuni anglaydilar. Qolganlar bu odam terrorist bo'lsa kerak deb aytishlari mumkin. Ko'zga ko'ringan islom ulamolari bu qog'oz pullarni halol qilishdi. To'g'ri, Biz bu pullarni ishlatishdan o'zimizni to'xtata olmaymiz. Lekin bu soxta pullarni harom deb e'lon qilishlikdan hech narsa bizni to'xtatmasligi kerak. Elektron pullar ham muomalaga kirgan vaqtda uni ham halol deb fatvo berishsa, men hayron bo'lmayman. Bu endi yangi turdagi quldorchilik, iqtisodiy quldorchilik bo'ladi xolos. Bu elektron pullar olamida biz qancha xarajat qilayotganimizni, qayerga xarajat qilayotganimizni, qancha pulimiz borligini bilishadi. Va ular xohlagancha bizni pulimizni boshqaradilar. Xohlasalar muzlatib qo'yadilar. Ular xohlagancha pulni yasay oladilar. Faqatgina kompyuter tugmasini bossalar bas. Insonni boy yoki kambag'al qiladigan Alloh emasmi? Yo'q, endi bu davoni yahudiylar qiladi. Xohlasalar bizni boy qiladilar, xohlasalar bizni kambag'al qiladilar. Bu soxta pullarga keng miqyosda javob qaytarishlik, yechim topishlikning iloji yo'q. Lekin kichik miqyosda bu quldorchilikka qarshi chiqsa bo'ladi. Bu musulmon qishloqlari bo'ladi. Allohdan duo qilib so'raymiz. Bizni bu yangi kelayotgan quldorchilikdan omonda saqlasin. Amin. And protect us as we attempt to respond to the new financial slavery which is descending upon us. around the world. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين جهان دنيا gap Yangiliklarimizni harakatimiz mujohidlari qilgan amaliyotlar bilan boshlaymiz. Lada mintaqasida chorshanba kuni harakatimiz mujohidlari Sharqiy Turkistonlik mujohid birodarlarimiz bilan birgalikda Pokiston murtatlari sangariga og'ir qurollardan bo'lmuş to'p 82 hamda havon o'qlaridan hujum qildilar. Alloh taolo havon o'qlaridan 5 tasini dushman sangariga aniq tushirib berdi. Mujohidlarimizning muvaffaqiyatli amaliyotlari g'azabga kelgan murtatlar ham og'ir qurollardan birodarlarimizga qarata o'qlar va raketalar otganlar. Amaliyotdan qaytayotib Uyg'ur birodarlarimiz turgan joyga dushman o'qi kelib tushdi. Toshga tekkan o'qning sachrashi natijasida Sharqiy Turkistonlik mujohidlarimizdan biri tibbiy yordam ko'rish uchun ketayotgan paytda katta ne'mat shahodatga yetishdi. sangarlariga yetib kelgan mujohidlarimizning kayfiyatlari yaxshi va ular hozirda navbatdagi jangga harakat qilmoqdalar. Pokiston Janubiy Vaziristonning Lada mintaqasida jamoatimiz mujohidlari SVD qurolidan murtad askarlarning birini uzoq masofadan otib o'ldirdilar. Yana Lada mujohidlarimiz snayper qurolidan yana bir murtadni uzoq masofadan otib o'ldirdilar. Shuningdek, mujohidlarimiz og'ir qurollardan To'p 82dan raketalar otganlar. O'qlar yomg'iridan jazavaga tushgan murtatlar birodarlarimizga ham og'ir va yengil qurollardan o'qlar otib, bir birodarimizni yarador qildilar. Yana Janubiy Vaziristonning Badr mintaqasida kunning sovuq bo'lishiga qaramasdan jamoatimiz a'zolari dushman sangariga piko qurollaridan o'qlar otganlar. Dushmanning talafoti ma'lum emas. Afg'oniston Qandahor shahrida yo'l chetiga o'rnatilgan bombaning portlashi natijasida kamida 10 ta politsiyachi o'lib, 8 tasi jiddiy jarohat oldi. Shimoliy Vaziristonning Mirali mintaqasida chorshanba kuni Karpi vaqtida murtatlar qarorgohlariga ketayotgan paytda mina portladi. Hukumat axborlari portlashda hech kim o'lmagani va yarador bo'lmaganini aytishgan bo'lsa, voqeaga yaqin yashovchilar mashinaning siniq shishalari va yerda qon ko'rganliklarini aytishdi. Bu amaliyotni ham haligacha hech kim zimmasiga olganicha yo'q. Qunduz viloyati Tolib mujohid birodarimiz murtad politsiyachilarga qarshi o'zining fidoyi amaliyotini amalga oshirdi. Amaliyot natijasida 10 ta politsiya askari o'lgan. Afg'onistonning G'azni viloyatidagi politsiya idorasi oldiga minalashtirilib etilingan velosiped portlashi natijasida ikkita politsiyachi o'lgan. Afg'oniston Kapisa viloyatining Taqab tumanidagi katta bozor oldidan NATO karvoni o'tayotgan paytda fidoyi mashinasi bilan NATO karvoniga emas, aksincha ularni o'tib ketishini himoyasiga olgan afg'on politsiyasiga duch kelgan. Portlash natijasida Allohning dushmanlaridan 5 tasi o'lib, 15 tasi yarador bo'lganini axborot vositalari xabar tarqatdi. Helmand mintaqani qo'riqlash vaqtida Gruziya askarlarining tanklari mujohidlar ko'mgan minaga 2 marta tushishdi. Gruziya onlayn axborotining tarqatgan xabarida birinchi minaga tushgan tank ichida 4 ta askardan 2 tasi o'lib, yana 2 tasi yarador bo'lgan. Ikkinchi minaga tushgan vaqtda Tankda ikkita askar o'lib, biri yarador bo'lgan. Suriya Murtad prezident Bashar Asad bid'at amallaridan biri bo'lgan Mavludni nishonlash uchun Damashqdagi Al-Afram masjidiga borgani haqidagi video lavha internet saytlarining birida paydo bo'ldi. Video lavhada Bashar Asad masjidda Suriya muftisi bilan yonma-yon namoz o'qiganligiga va hokimiyatdan ketmasligi haqidagi so'zi aks ettirilgan. Shuningdek, Asad din ishlari bo'yicha munofiq vazir Abdul Sattordan Suriyada tinchlik o'rnatilishini so'rab duo qilishini aytgan. Eslatib o'tamiz. Suriyada 22 oydan beri davom etayotgan urushda 60 mingdan ko'p odam Bashar Asad askarlari tomonidan qatl qilingan. Iroqning Tikrit shahridagi Dakuk tumanida mujohidlar ayg'oqchilik boshqarmasi boshlig'i Adnan Shihabni o'ldirib ketdilar. Saudiya Arabistonining tog'ut rahbarlari Suriyadagi mujohidlarga qarshi Suriya demokratlariga qurol yetkazish fikrini bildirdi. Saudiya hukumatı Suriyada bironta ham terrorchi qolmagunicha qo'llaridan kelgan barcha yordamni ayamasliklarini ham aytdilar. Filippin 18-chi piyoda askarlarining batalyonini mujohidlar pistirma olishib, hujum qildilar. Hujumda kamida 6 ta kufr askarlari yo'q qilingan. Checheniston Xabarlarga ko'ra, chechen mujohidlaridan biri bo'lgan aka-uka Muslim va Husayn Gakayevlar kofir va murtatlar tomonidan qatl qilindilar. Gakayevlar bilan yana 9 ta mujohid shahodatga erishgan. bu mujohidlarni qayerga yashiringanini topib xabarini yetkazgan kishiga murtad prezident Ramzan Qodirov 340 ming AQSh dollarida mukofot pulini berilishini aytgan edi. Harom pul o'zining egasini topdi. Turkiya Anqarada qo'shtirnoq ichida G'ariblar tashkilotiga a'zo bo'lgan musulmonlar Suriya tog'uti Bashar Asadning musulmonlarga yetkazayotgan zulmiga chek qo'yishni talab qilib va Chechenistonda shahid qilingan 9 ta mujohidlarni eslab va aka-uka Gakayevlarni suratlarini ko'tarib chiqishdi. Venezuela g'arbdagi Barkisimeto shahridagi qamoqxonaga Milliy gvardiya xodimlari tekshiruv o'tkazish uchun kelgan paytda qamoqxonada katta nizo chiqqan. Nizoda 50 dan ko'p kofir mahbuslar o'lgan. O'lganlar orasida politsiyalar va Milliy gvardiya xodimlari ham bor. Nizoda yana 100 ga yaqin kofirlar turli darajada jarohat olganlar. Ma'lum bo'lishicha, tekshiruvchi va politsiyachilar maxfiy qurollangan mahbuslar hujumiga uchraganlar. Misrdagi navbatdagi to'polonda kamida 30 kishi hayotdan ko'z yumdi. 300 dan ko'p odam turli darajadagi tan jarohatlarini oldilar. O'lganlar orasida politsiya kuchlaridan ham ikkitasi bor. Mali Ansoruddin mujohidlari o'zlarining internetdagi Twitterlarida mujohidlar qo'ldan chiqqan Diabal mintaqasiga yana kirishganlarini bildirdilar. Bir necha kun oldin mujohidlar bu mintaqadan chiqib ketgan edilar. Hozirda Diabal shahrini fransuz askarlari tashlab qochganlar. Malida fransuz kofirlarining uchqichlari Mali xalqini bombabiron qilish holati ko'payib ketdi. Allohning dushmanlari oxirgi paytlarda oralarida mujohidlar yo'q xalqlarga hujum qilmoqda. Nigeriyadagi bozorda cho'chqa go'shtini sotish ishlari bilan shug'ullanuvchi qassoblarga mujohidlar hujum qilib, 18 tasini o'ldirdilar. Portugaliya kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida katta avtobus boshqaruvchisi boshqaruv tizginini qo'ldan chiqardi. 11 kishi voqea joyida til tortmay o'lgan. Yana 2 kishi kasalxonada o'ldi. Shuningdek, 32 kishi jarohatlangan. Rossiya poytaxt Moskvaning Xersonskaya ko'chasidagi ko'p qavatli bino yerto'lasidan kuchli yong'in chiqdi. Yong'inda ishchilardan 7tasi o'zbekistonlik, ikkitasi tojikistonlik ishchilar bo'lgani va bir o'zbek o'lgani ma'lum qilindi. O'zbekiston Toshkent viloyatining Angirin shaharchasidagi 12-maktabda qo'yi sinf o'quvchilarining biri ko'zdan yosh oqizuvchi maxsus gazli aerozolni ishlatib yuborgan. Natijada 28 ta o'quvchi gazdan zaharlanib, zudlik bilan tez yordam mashinalarida kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Ushbu xabarlar bilan navbatdagi jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan kelgusi dasturlarimizda uchrashib qolguncha xayrlashib qolamiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أبصارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا الموت الخير علمت الخير الليل الرعد غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهدفها تخرق بالرعب جداره